Benvidos a todos a unha nova sesión do curso de Poréticas Esta sería a segunda das que configuran o módulo de soberanía e institucións e... Eu vou falar un pouquiño mmm, Penso que dun tema que nos afecta a todos Penso que é un tema central eh, no marco da situación na cal nos vemos inmersos hoxe eh, a cuestión da democracia, penso que eh, tendo en conta os diversos problemas que se están observando o que poderíamos denominar unha certa crise da representatividade, pois penso que compre que é interesante que lle deamos algunha volta a este tema, sobre todo porque eh, cando se fala de crise de representatividade non só falamos dunha cuestión estritamente política, pois efectivamente o primeiro que se nos ven á cabeza é a dificultade hoxendía día de ceder a nosa vontade a un conxunto de persoas que decidan por nós, que estén por nós, que aparezan por nós e que tomen decisións moitas veces na nosa contra ou senternos en conta ou mentíndonos, pero cando se fala de crise de representatividade tamén se pode falar dun certo aspecto económico, ou se está moi en boga o tema da crise da moeda, o crise do patrón ouro e polo tanto a sustitución dos produtos por certas cantidades de cartos e se verdadeiramente eses cartos representan ou non o auténtico valor desas mercadorías e tamén se pode falar de crise de representatividade dende unha perspectiva simbólica ou lingüística non en que medida eh, as linguaxes que utilizamos mm, es conceptos cos que noi tradicionalmente explicamos, comprendemos, interpretamos a realidade en que, dende que perspectiva se atopan impostos nos pertencen e se auténticamente nos axudan precisamente a ofrecer unha, representar, unha representación da realidade coa cal nos nos sintamos conformes logo, crise de representatividade afecta a diversas áreas, mas nós ímonos centrar na vertente política. Mm, De tal xeito que a crise da representatividade nos levará a por en cuestionamento o problema da democracia, eh, as súas posibilidades, os seus límites, a súa maneira de actuar, dende que perspectiva aínda pode ser un útil para organizar as nosas sociedades, e en concreto, evidentemente, estamos tratando unha temática demasiado xeral, poderíamos tomar como referentes moitísimos autores que serían pertinentes para elaborar este tema, pero eh, escolleuse, neste caso eu escollín, a figura dun dos autores que quizáis podemos decir que está un pouco máis de moda, ou que se escoita máis nos discursos de diversos intelectuais a hora de pensar o noso mundo. Eh, me estou referindo a, Jack, a Jacques Rancière. E, uh, Rancière é un tío... Eh, mm, que no fondo todo o seu discurso está vinculado a esta cuestión. É unha cuestión central, cando el fala de estética o leva unha cuestión política, cando el fala de educación o leva unha cuestión política, cando el fala de teatro o leva unha cuestión política, cando el fala de literatura o leva unha cuestión política, e sempre no centro está a cuestión de como organizar un teatro democrático, como desenvolver unha narratividade democrática, como levar a cabo unha política en definitiva democrática. Por lo tanto, me parece un referente oportuno, un referente central, que ademais inclúe no seu discurso unha certa frescura que nos pode levar alén un pouco deses discursos oficiais tradicionais que estamos acostumados a eh, eh, cos que habitualmente pensamos e falamos na democracia, que nos levan a falar precisamente da súa posible obsolescencia, da súa posible invalidez, da súa posible superación e de acordo este autor é unha posición que a mí me parece oportuna que me parece necesario defender pois aínda se pode confiar na democracia nun certo sentido un certo sentido que sería este que eh, poderíamos atopar na figura de Rancié cando falamos de democracia mmm, estamos falando un pouco de eh, a posibilidade de emancipación Isto xa quizáis nos soa a un discurso do pasado, a un discurso que quedou superado, a algo que eh, aparentemente non podemos atopar hoxe, pois esa consideración de que o ser humano non é un ser autónomo, non é un ser independente, hai un montón de circunstancias que o definen, que o eh, eh que o levan a que non sexa capaz de empezar por si sí mesmo. En fin, parece que ese discurso eh, é decimonónico, un pouco ancorado no pasado, mas Se é que podemos pensar na democracia, ou polo menos sei que podemos pensar na democracia, dende a perspectiva ranxeriana será sempre na mente co concepto de emancipación. Será pouquiño a luz guía aquelo que eh, de alguna maneira xustifica que aínda poidamos falar de democracia cun mínimo de sentido. Mm. Logo un pouco a intención, directamente declarada, Desta ponencia vai ser que xurda un pouquiño un debate en torno a esta cuestión. Se pertinente, se posible, se aínda podemos facer algo con ela, se ou se en cambio temola que deixar de lado. Eh, non digo para comprender, pero quizáis para situar un pouco este problema no marco da filosofía de Rancière, pois haberá que darlle unhas cantas voltas ás bases sobre as que se asenta o seu pensamento, un pouquiño pois eh, eh, eh, recoñecer os conceptos básicos que utiliza e como operan na súa obra e imos a seguir un pouquiño ese plan xeral que vos aparece na diapositiva xa dende un comezo pois situaremos como vos dicía a posibilidade da política dende a súa relación coa emancipación aparecerá unha serie de conceptos que son centrais na súa obra, como é a diferencia política a policía, que imagino que de alguma maneira aparecería no discurso de Diego da semana pasada, porque os termos de policía remiten último termo á obra Foucaultiana. Darlle voltas aínda, aínda se que pague a pena, seguramente sí, eu penso que sí, a construción do suxeito político como eh, de que maneira podemos falar de suxeito político como aínda este pode operar se temos que recurrir aínda ao concepto de clase ao concepto de povo ou non en fin, aquí Ranché eh, entraría en debate un poquinho cos autores posmodernos e logo directamente a cuestión da democracia na cara nos aparecerían separar de conceptos tamén centrais como é a parte dos en parte que sería o suxeito que sustituiría a clase e a recuperación do logos do fon, e, e foné que Ranché utiliza para facer unha crítica ao desenvolvemento das posibilidades de pensar ao longo da filosofía da historia da filosofía occidental. E finalmente uniremos estos problemas á súa concepción da estética e á súa concepción de educación que a mí me parece unhas conclusións eh, un resultados verdadeiramente interesantes cos cales quizáis algún de vos os poidades sentir representados ou aludidos ou concernidos. Mm, Imos estructurar, se vos parece ben, eh, eh, a ponencia en, do, en dúas partes tampouco quero darvos a chapa demasiado tampouco quero que sexa isto un rollo patateiro con un montón de teoría que hai que recibir entón, pois, eh, teño pensado adicarlle entre tres cuartos de hora e unha hora aos dous primeiros puntos aí estaría, estaría moi ben que se xerase algún tipo de debate ou algún tipo de intervención algún tipo de consideración e logo deixar os outros os outros dous para a segunda parte despois do descanso que lle dedicaremos menos tempo porque mm, enténdese bastante ben dende o sinalado anteriormente e poderemos iniciar logo a sesión de debate todo o tempo que consideremos pertinente ou oportuno ben mm, que miro para atrás porque o teño aquí diante, pero non é o mesmo. Entón, Vale, eh, por situar de alguna maneira os principais elementos que caracterizan a filosofía de Rancière. De alguna maneira aparecen constantemente ao longo da súa obra e quizáis o repita, quizáis poida ser redundante, pero me parece bastante interesante fixar catro ou cinco conceptos que nos sirvan un pouquiño de guía para ver como logo el vai estrendo certas conclusións que o levan a poder definir democracia, política e suxeito político emancipado. Mm, en primeiro lugar, quizáis o primeiro que un observa cando lea Rancier é un poquinho un intento por afastarse da política do fundamento. Mm? É dicir, Rancier vai se preocupar xa dende un inicio de negar o privilexio ao pensamento do arxe. Ese primeiro principio inmutable, que era originario, que se aparecía na filosofía grega, que dende o cal había que partir, que se tomaba como unha referencia dende a cal desenvolver calquer tipo de pensamento, poquillo, ese principio que funcionaba como un mandato, unha imposición que se debe sempre respetar, que está aí, que funciona como un axioma, a partir do cal deducimos o que sexa, xeralmente un saber adecuadamente fundamentado. Ben, para Rancière vai deixar claro dende o principio que en política, ollo, en política, ningún primeiro principio indiscutido, natural e obxectivo pode sustentar a emerxencia dunha política que, respondendo ese principio natural, así mesmo se obxectiva. É dicir, a política como tal non ten esencia. Non hai ningún saber do político, Non hai ningunha concreción a través da cal nos poidamos identificar Se queremos organizar adecuadamente a sociedade, temos esta serie de principios que sempre debemos de respetar. Porque a política é isto, a democracia é isto, e se queremos ser democráticos, nos temos que comportar así. Logo, dende a negación da esencia da política, o que se vai a pretender é evitar calquer tipo de intención de pres, por pres, prescribir de antemán aquelo que hai que facer e de evitar que haxe alguén que se considere depositario ou, pose, ou, pose, ou posuidor dese saber. É dicir, vai nos decir Ranxés xa podemos adiantar algún dos termos que el utiliza recurrentemente no seu pensamento, vai existir unha determinada distribución do sensible, pero nunca vai existir unha división do sensible, unha orde obxectiva e natural. De aí que xa dende un inicio Rancié, observamos en Rancié unha clara desconfianza contra toda aquela eh, posición que se considere a si sí mesma detentadora da verdade digamos que xa dende un inicio hai unha certa crítica ao objetivismo político ao cientifismo político porque o que está operando aí é o intento por parte duns poucos de facerse depositarios dun saber que só eles posúen que só eles dispoñen e polo tanto haberá como especie de necesidade de escoitar ao sabio, ao experto que determina en que sentido debemos de organizarnos políticamente. Eh, en Rancière tamén se vai a por en sospeita as nocións de finalidade e, por suposto, a noción de suxeito as outras grandes hipóteses que normalmente vertebran calquera das grandes filosofías políticas eu denominaría metafísicas da dominación. Ben, a crítica a finalidade vai se desenvolver en dúas vertentes. Por unha banda, vaise considerar que non existe criterio algún que permita identificar ou distinguir un obxectivo ou meta que deba de ser acadado e que sirva como referente para decidirse se chegou a culminación e que polo tanto evite calquer tipo de debate a posteriori é dicir, se evita falar dunha meta ou obxectivo unha especie de finalidade que serva como ese final que andamos procurando ese happy end que no fondo é o que opera en todas as críticas ao fin das utopías todos eses pensamentos que pretenden alterar a orde habitual das cousas, a evolución, pois, por exemplo, do capitalismo, do liberalismo como aquela eh, orde que permite que os seres humanos entablen relacións entre iguais de tal maneira que cada un pode operar autonomamente e, polo tanto, calquer tipo de pensamento que se opoña a él será tachado de populismo, de ideoloxía, de eh, a posición anticientífica e por lo tanto deba de ser deixado de lado logo inténtase evitar esa eh, orientación necesaria evitando a posibilidade do fin, da culminación nese sentido ben eh, por outra banda o que se está afirmando é que polo tanto todo será discutible se está apelando a unha crítica a noción da verdade para a política. En asuntos de política non vai, non se pode asumir o consenso. Porque o consenso tomará a forma dunha conclusión definitiva a cal todos nos aderimos, a que necesariamente debemos de respetar e que vai negar a heteroxeneidade das accións, das regras, vai definir o proibido, permitido, regulado, estipulado. Por lo tanto, dende un inicio, Gansia vaise posicionar a favor do disenso. Disenso que na política, como veremos, tomará a forma dun dano. El utiliza o termo francés tort, de aí que fala en varias ocasións de que a política xurde na distorsión, xurde da distorsión, xurde do litixio. Posteriormente redundaremos nesta idea. Eh, como vos comentaba, por outra banda, se vai discutir o estatus da noción de suxeito político. Este que no pensamento tradicional, eh, filosófico, metafísico, entendido como esa entidade unitaria, coherente, internamente integrada, en calquera caso preexistente a toda acción. Normalmente se atribúe unha determinada acción a un suxeito que actúa libre, conscientemente e ao cal se lle pode atribuir unha certa responsabilidade. É dicir, na filosofía tradicional aparece un suxeito conformado, definido, que despois actúa. Actúa conforme os intereses, actúa conforme a súa posición na escala social, actúa no marco dun conxunto de relacións de poder no cal el se ve situado. En cambio, para Rancière, non hai suxeito político antes do actuar político. É dicir, O propio suxeito político se institúe na acción política. De feito, se se pode falar de suxeito político, este só se ordirá na inscripción coa que irrompe na orde establecida, para incluir precisamente un elemento de desorde, un anarje. O suxeito ranxerano irá máis alá das identidades asignadas, da distribución de lugares, da colocación de posicións, da asignación dun conxunto de comportamentos que debe facer, que se teñen que realizar, dado que ti estás nesta posición e, polo tanto, se espera de ti isto. É dicir, se está evitando, intentando evitar a atribución dun conxunto de roles predefinidos que alguén deba de desenvolver segundo a posición que ocupa na orde social. De alguma maneira, o suxeito político en Rancier aparece facendo un pouco o xogo de palabras co termo nietzscheano, a partir dun politizar as marteladas. Para actuar políticamente hai que diluirse, hai que eh, desfacerse de todo iso que pretende impor un conxunto de accións, un conxunto de comportamentos, un conxunto de respostas, en base, como comentaba antes, a posición que supostamente un ocupa. Ben, Eh, para Rancier Logo, a política vai implicar a non existencia de ningunha maneira concreta de actuar. A política non ten un obxeto concreto, nin ten un espazo particular, nin ten un tempo definido, nin tan sequera posúe unhas técnicas e dispositivos que se poidan recoñecer como políticas. A política, e de alguna maneira a democracia, vai desenvolver as súas propias propiedades no momento en que se actúa políticamente. De que podamos falar dunha certa propiedade impropia. Non? Fai este xogo de palabras que nos remite un pouquiño ás veces a Derrida, a Derrida penso. É unha pertenza que se despertence, unha participación que se apropia impropiamente, un suxeito que se funda no desfundamento, un poquinho co ese xogo de, de aporías ás veces irresolubles ou quizáis necesariamente irresolubles para que ainda a política se manteña. Di literalmente nesta cita moi breve un enunciado únicamente. A política non ten obxetos ou cuestións que lles sean propias. É unha lógica da construcción das relacións en común, dun mundo en común, que fai uso da potencia igual dos iguais para formular o disenso na división do sensible. Fin da cita. Ben. Logo primeiro punto que imos a tratar puquiño cun puquiño de profundidade vai ser a relación entre política e emancipación. Se é que é posible atopar aínda na política as condicións que permitan a emancipación para o humano, con todo o problemático deste concepto. Ben, en primeiro lugar, imos intentar definir o que se pode considerar emancipa, emancipación en Rancière dende o que non é Non ten que ver, a emancipación non ten que ver coa posesión de bens ou riquezas, non ten que ver coa adquisición e de defensa de certos dereitos. A emancipación non ten que ver con a posibilidade de alcanzar un estilo de vida máis ou menos opulento, coas necesidades máis ou menos satisfeitas. Non ten que ver tampouco cunha mellor xestión dos asuntos do Estado, que poida aliviar o que el di a unhas cantas víctimas suplementarias logo se temos oportunidade de ver o vídeo se aclarará bastante ben o que quero salientar con esta acción que permite que certas persoas melloren un pouquiño as súas condicións de vida non falaremos de emancipación nese sentido Nintan tan sequera ten que ver cunha, cunha liberación do povo ou do proletariado a través da acción dos expertos, dos sabios ou do partido non terá que ver con deixarse guiar por un mesías, por un líder que finalmente decida que debemos de facer e como debemos facer para emanciparnos. A emancipación simplemente, quizáis é unha definición demasiado precaria, pero a verdade é que eh, todo en ser un pouquiño precario, el de alguma maneira se sinte orgulloso desta precariedade, terá que ver simplemente cunha nova repartición do sensible. A emancipación se pode pensar unha vez que plantexamos a seguinte pregunta. Como alguén pode nun lugar preciso pensar, dicir, falar, percibir o seu mundo? De feito, se se pode falar de emancipación é no momento en que se é capaz de inscribir a igualdade no marco da división do sensible. Postulado cero de emancipación será a inscripción de igualdade, que posteriormente falaremos de o actuar de calquera en calquer ámbito, o actuar do non importa quen. Se queremos falar de emancipación logo tenemos que falar necesariamente de igualdade, xa que con ela, coa súa inscripción, será o punto de palanca que nos permita darlle a volta a todas as relacións de autoridade tradicionalmente establecidas, asumidas, que se toman como normais, como habituais, como eh, obvias. Ben, a igualdade para Rancière non será algo dado, non é un dereito universal que a política aplica. Non é unha esencia inmutable que nos sirva como horizonte regulativo que teñamos que alcanzar. Mientras se sequera unha propiedade biolóxica dos individuos que posuamos en tantos seres humanos. Non se trata dun valor universal a invocar, nin unha verdade teórica que podamos demostrar, En fin, se botan abaixo todas as nocións tradicionais da liberdade. A liberdade toma, na filosofía de Rancière, a forma dun postulado práctico. A igualdade supónse, pártese da igualdade. E logo sabemos que se pode facer con elo. ¿Mm? É dicir, a igualdade non se obtén. A igualdade declárase. E isto é unha pequeniña cita de Os bordes do político. Logo se tal comentaremos algunha obra que quizáis nos poida servir un poquinho como referente para observar as claves do pensamento político de Rancière. Os bordes do político unha delas eh, o desacordo quizáis se leve to, sobre, sobre todas as demais. Di, o propio da igualdade non é unificar, senón máis ben desclasificar desfacer a naturalidade, a naturalidade suposta das ordes e emprender a súa sustitución polas figuras polémicas da división. É dicir, a igualdade o que nos permite é levar a cabo unha operación de modificación dos límites atribuídos e das fronteiras establecidas. A política só terá sentido logo se aumenta a potencia da igualdade. De feito, o rol da política en Rancière será en que sentido pode facer cumplir esta inscripción de igualdade renovando as posibilidades da aparición de conflicto onde, esta pode ter lugar a política, a igualdade logo, xurde no litixio de feito, podemos adiantar que xurde no litixio creado pola parte dos en parte política non é o arte de gobernar, non é o xeito que podemos utilizar para a conquista do poder, nin tan sequera remite as técnicas que permiten imporse sobre os outros, impor o seu criterio, levar a cabo un determinado programa. Na política tratarase de inscribir un novo réxime do sensible onde apareza o que nunca se dixo, onde apareza o que nunca se viu, onde apareza o que nunca foi pensado. De alguma maneira, a política ten que ver co esa recuperación do que está a marxe, do que quedou fora, do que quedou máis alá da fronteira, do que nunca se escoitou. En Unha certa reminiscencia a Benjamin, quizáis, está intento de recuperar o acalado, silenciado, o marxinado. El, en cambio, que eu atopara, nunca fai tal referencia a Benjamin. A política será o ámbito logo onde se exixe unha nova repartición. O termo parte está continuamente presente nesta posibilidade de aparición da política. Parte dos en parte, unha nova repartición, unha nova distribución e organización do sensible, E esta toma da parte, esta exixencia da repartición, verémolo posteriormente despois, terá que ver tamén coa posibilidade de retomar a palabra, coa posibilidade de significar e de facer aparecer o que os outros quixeron calar. É dicir, coa posibilidade de darlle significación ao que ata o momento era insignificante. É dicir, coa posibilidade de retomar o logos onde só había foné, onde só había ruido posibilidade de que haxa logos por parte dos cales supostamente non tiñan acceso a él a política logo en Rancier ten que ver coa normal co caos ca desorde coa distorsión pequena cita A política consiste en arrancar das distribucións e das disposicións habituais da palabra en desprazar a disposicións co fin de dar outras, significaci outras significacións ás palabras e ás cousas en inquietar os horizontes tidos por costume Ben, en este contexto onde podemos comezar a falar da diferencia entre política e policía que como comentaba antes ten unha cara unha clara referencia Foucaultiana. Eh, para definir política teremos lo que diferenciar claramente do que se apropiou dela. lo que tomou o seu nome e pretendeu ser un criterio de distribución, unha técnica de goberno, unha maneira de organización. A eso, moi resumidamente, se pode chamar policía. Logo a policía vais entender como aquela concepción da política, esa especie de apropiación indebida do termo, que considera esta como un conxunto de técnicas de xestión, de ordenamento e control da sociedade. A función da lógica policial, a función que a lógica policial se dá a si sí mesma é a de normalizar, a de normativizar, a de establecer, a de legalizar o que as conductas aceptadas, as prohibidas e as obrigadas A policía será o tipo de xestión gubernamental que apele a títulos, a títulos que capacitan para tomar esas decisións, que capacitan para legitimar esas decisións, para xustificalas, para impoñelas. É dicir, a lógica policial ao final vai apelar a un conxunto de individuos que teñen unha serie de intereses que intentan levar a cabo a través da acción política, que pretenden impor a través da acción política. É dicir, a lógica policial baixo calquera das súas vertentes, baixo calquera das súas maneiras de entendela, vai impor xa dende a orixe a lógica da desigualdade. Onde xurde a policía? Pois no momento mesmo no cal xurde a filosofía política. Para iso nos remontamos un poquinho no tempo, nos imos a filosofía clásica grega e nos atopamos con Platón Platón, ese grandemo que todos os autores contemporáneos se adican a por el cuestionamento e que nos di Platón xa, xa coñecemos un poquinho todo o platonismo non? pois este rollo da república eh, perfectamente organizada, distribuída, onde cada cal por nacemento ocupa unha determinada posición, onde lle corresponden a uns cantos elexidos, sabios, que pasaron por unha serie de procesos de aprendizaxe, tomar decisións por todos. E a sociedade estar adecuadamente definida cando se fai aquilo que se ten que facer, que se debe de facer. Ata aquí non nos sorprende. O interesante é cando Rancière nos amosa que é dende o propio Platón, concreto no momento en que nas leis enumera os títulos que capacitan para gobernar onde vai aparecer a fenda que vai facer posible a aparición da política. Ben, eses títulos que nos capacitan para gobernar se eh, eh reúnen un pouquiño baixo que podemos chamar a lógica da filiación. Mm, o dominio dos pais sobre os fillos, o dominio dos vellos sobre os xóvenes, o dominio dos amos sobre os escravos, o dominio dos nobres sobre os plebeos, O quinto sería o dominio dos fortes sobre os débiles. Nos poderíamos engadir, obviamente, sobre todo no contexto no que estamos hoxe, o dominio dos ricos sobre os pobres. E logo temos o sétimo título, que será o que caracteriza a democracia, que será precisamente a ausencia de título a que dé o título para poder gobernar. Esa aparición dun certo estado de excepción onde non funciona ningún principio de repartición de roles, de asignación de identidades. Dito de outra maneira, a irrupción da democracia vai supor a aparición daquela forza que non necesita ningún título para gobernar, sendo a que permite a ruptura calóxica do Arge A política, a aparición da política, será a ruptura da suposición de que para gobernar se necesitan títulos. É dicir, a política é o mandato do que non manda. É a situación que rompe ca lógica de dominio, pero sen establecer outra. É este espacio intermedio e precario onde se dá o lugar, o espazo para a aparición da política mesma. Que lugar que quebra as jerarquías, abrindo espacio de relación para os iguais. Ben? E tal será o poder do povo, ese o demos. Podemos é aquel conxunto de individuos que non contan, que están fora de conta. É dicir, aqueles que non tiñan palabra que fose escoitada, aqueles que non dicían nada, aqueles que só dicían ruido. O pobo estará conformado pola parte suplementaria da sociedade que suspende as relacións lexítimas, naturais e objetivas. O pobo sería a existencia que inscribe a conta dos que non contan ou a parte dos en parte. Voy a repetir estos conceptos un pouquiño quizáis estúpidamente, pero me interesa que queden ...así un ambiente para que luego podamos hablar un poquito en torno a ellos. Venga, demos entonces un excedente, algo que sobra, algo que estaba ahí... ...no se sabía muy bien qué hacer con él, que no nos importaba demasiado, que estaba muy bien para obedecer, pero que con un grano aí na, na, na lingua cando un fala e molesta e lle di, oe, aquí estou eu tamén presente mm. ben logo lógica e policía simplemente son eh, política e policía, perdón, son dúas lóxicas que contan de xeito diferente son dúas contas, dous tipos de conta contrarias unha quere que se conte aquilo que está definido polas diferenzas de nacemento. Unha estipula, calcula, establece os intereses que hai que por en xogo na acción política. De tal maneira que asigna funcións, asigna comportamentos, predetermina valoracións, que se espera que se sean asumidas, obviamente, por quen as recibe. É dicir, a política baséase ou sostense en que En principio non hai nada que discutir, non hai nada que dicir, non hai nada que facer máis que aquelo que se presupón que hai que facer. Cantas veces temos escoitado últimamente, ademais, faremos aquilo que hai que facer, faremos o que sexa necesario, faremos o que sexa obrigatorio, confiad en nós. decir, dicir, calade, É dicir, non digades nada. É dicir, asumide este discurso que é o discurso do experto, o discurso do sabio, é o discurso do que fala ese retardado, a ese retardados que non se enteran e eh, que é necesario guiar. A política, en cambio, corresponderalle alonxar un mundo que estaba fora, que era extraño, que non aparecía, que era inefable de alguna maneira, ninguén se atrevía a significar, ninguén se atrevía a facer presente, como se nunca tibera ocurrido, como se simplemente non existise, estivera fora da conta. Efectivamente, pode ser representar perfectamente con este concepto ranciere, ranciereano. Neste sentido, para eh, Ranciere, ainda que non, non, non utilice este concepto, a política é un acontecemento. De feito, a política é o acontecemento. E o acontecemento será ese lugar do litixio onde se exixe unha nova repartición do sensible. Política só pode ser puntual, momentánea, concreta, e os suxeitos que actúan nela moi precarios, porque nunca están predefinidos, ou non deberán estar predefinidos. De alguma maneira, o suxeito político debe facer un acontecemento de si sí mesmo e non actuar como se espera que actúe, non actuar como se debe actuar, non actuar de acordo a quen é, non actuar de acordo a posición que ocupa, de alguna maneira se debe de facer facer emerxer de aí a política das marteladas ou esa referencia un pouquiño Nietzscheana se me ocorre a min cando fala da tragedia esa necesidade de deixar de lado as identidades asignadas e comportarse de acordo a algo nunca previsto, nunca previsible, incapaz de controlar, en unha auténtica emerxencia. Ben, obviamente a filosofía política Rancière vai facer unha crítica tremenda a filosofía política porque vai ser por definición o saber do policial vai realizar un tremendo esforzo por negar a política por degradala a unha mera situación onde os que debían obedecer non queren sempre que se fala de política de democracia dende a perspectiva da tecnocracia se falará de ese caos, esa desorde de que non ten nin puñetera idea se pretende meterse nos asuntos dos que supostamente hai que ter hai que ser un tío serio, hai que ter unha serie de coñecementos para poder falar. Eso de lo que non se sabe, hai que guardar silencio, pois sería algo así a lógica que funcionaría na policial. Non a política se estaría nunha continua loita contra a plutocracia, contra a aristocracia, contra a tenocracia, contra as democracias formais, contra a democracia representativa, hm, contra todo aquela que pretende sustentarse sobre a lógica do consenso, isto está ben, isto é o que hai que facer. Ben, eh, política e policía... Non estaba isto posto? Estaba isto posto agora. Ah, ben. Vale, eh, o suxeito político, de alguma maneira demos as claves de que en que pode consistir o suxeito político para Rancière, pero simplemente por poñelo un pouco eh, en contraposición á noción que se manexaría dende certos marxismos. O suxeito político nunca pode ser quen toma conciencia de sí, non pode ser aquel que recupera a súa esencia, porque non hai unha esencia do, da, da clase política. Non hai un referente ao cal eu me teña que, que tomar en conta e que teña que actualizar a través da acción política. Eh, ben, non se trataría nunca da creación, logo a política non se trataría da creación das condicións que permiten a emancipación entendida esta como a toma de conciencia das condicións sociais que me anulan, que me alienan, que me naxenan e a través das cales eu recupero a miña auténtica esencia como traballador, como proletario, como que sexa. Mm, ben, ben. Vos incidir un poquinho máis nesta noción da parte dos en parte que sería se pudésemos resumir nun concepto a definición de suxeito político segundo Rancier pois sería utilizando este concepto falábamos antes da orde, da orde policial como asentada nos títulos isto que es a Plató, Aristóteles e se fixéramos un repaso de toda a historia da política occidental pois eh, atoparíamos funcionando con certos eufemismos esta mesma lógica da asignación de certos axiai certos poderes, de certo principio que funciona como mandato que permite o dominio dos oligoi, é dicir, daqueles que posúen os cartos, dos aristoi, é dicir, daqueles que posúen a virtude, aqueles que posúen a aretea, aqueles que son mellores, asumindo que só eles capacitan nos capacitan para adecuarnos a orde que estipula a auténtica distribución do común, como se houvese unha auténtica distribución do común. Hm? Eh, dende esta orde policial dos títulos, se pensa que se pode calcular o que lle corresponde a cada un, é dicir, a cada partición do sensible, a cada elemento, a cada rol predefinido, lle correspondería algo en base á posición que ocupa. Que ocorre? Que a axia do povo esta igualdade, esta inscripción de igualdade é indeterminable, é incalculable por definición. É unha masa indiferenciada do povo se constituiría como a masa indiferenciada dos que non teñen ningún título positivo ao cal apelar, máis que esa liberdade indeterminada, esa liberdade indeterminada convertida en título. o vemos o que fai é atribuirse como parte propia a igualdade de liberdade que pertencería a todos os humanos. É dicir, o demo, o demos, o povo, se inscribe como propiedade impropia, baseada na despertenza, na non posesión de ningún título, é dicir, na calidade dos homes sen calidades. Esa distorsión fundamental é a que vai dar lugar á aparición á democracia. ¿Mm? desa litixio vai nacer a política. Os humanos que se constitúen como demos se afirman en nome do dano que lle fan aqueles cuxa propiedade ten por efecto natural intentar expulsar a inexistencia a parte dos en parte. E a parte dos en parte o que reclama é poder dicir, poder falar, decidir e non só obedecer. Pequena cita. A política existe cando a orde natural da dominación é interrumpida por institución dunha parte dos que non teñen parte. Esta irrupción disruptiva supón negarse a aceptar que haxe unha conta determinada, obxectiva, universal, necesaria das partes da sociedade. A política logo é unha anarxe. Se se pode falar de unha anarquía en Rancier serán neste, neste sentido. A ruptura dese principio, elemento que nos fai que obrigatoriamente nos debamos de comportar de acorde a Ben que a democracia saca a cabeza é o único lugar de aparición do marxinal, do silenciado, do desbotado, do vencido, incluso. E eu vou a citar a Abraham, podemos dicir que a democracia é un despelote, un despelote imprevisible, un descojone, algo inesperable, incontrolable, eh? iso fai posible a política a política sería o acontecemento mesmo dos aforas Ben, como vos, como vos imaginaredes, isto xera unha resistencia. Esta irrupción do que non se pode controlar, do que pretende facerse valer, pero non sabemos moi ben que o que espera, que o que quere, que o que desexa, a, pon a, a, a todos do revés e, claro, vai haber unhas resistencias por parte da elite isto vamos a referir despois un poquinho cando falemos do odio á democracia que será outro dos libros máis representativos do pensamento de Gansier ben de alguna maneira se incide incidimos novamente na parte dos en parte da aparición na posibilidade da aparición da parte dos en parte dende o feito de autocapacitarse para retomar a palabra. Hai un texto que prácticamente o primeiro que escribiu que se chama Noite dos Proletarios que pretendía ser unha especie de reconstrucción escrito por Ranxero, obviamente que pretendía ser unha especie de reconstrucción do movimento obreiro de como se comezan a organizar as loitas como se comeza a organizar os soviets eh, de que modo se entablan as relacións entre iguais e ver como se pretende subverter ese orde, ese orde vixente e ao final a Ranciero que lle acaba interesando é a correspondencia na cal os obreiros falan de todo menos de política falan do que fixeron a tarde falan de eh, o que fixeron no seu tempo libre é dicir esos lugares onde se fai aparecer o que supostamente non lle correspondía un obreiro, que é falar de beleza, falar de ocio, falar da súa percepción da realidade, falar de eh, os ollos dos seus fillos, eh, e eh, o que sentiron cando viron a súa parella ao chegar a casa, é dicir, o, o máis típico que parecía que non lle correspondía a esa persoa porque o que supostamente a identidade que lle asignábamos era de traballar, con moito protestar, pero no fondo só como un gran animal que non ten sentimentos ou simplemente se acerca á realidade co máis baixo, co máis vulgar, co, co, co máis impropio, e el para amosar ese ese feito de tomar algo que supostamente non lle correspondía pois eh, se achega a esa poesía inherente nesa descripción da realidade que se realiza, como vos digo, nesa correspondencia. Eh, logo actuar na política é dicirse a si sí mesmo como depositario do logos, da capacidade de falar, da capacidade de dicir algo con significado, da capacidade de dicir algo importante que se debe de escoitar que non se pode deixar de lado porque ti és un ignorante, ti és un retardado, ti és un burro, ti non estudiaches, ti eh, eh, eh non sabes, non escribiches as teses, eh, non, non, non estiveches neste curso, eh, escoitaches estas conferencias e polo tanto, nin puta idea, fora, non te escoitamos. Ben, logo, a política é dicir Eu non emito ruido, eu son capaz de posuir a palabra, con toda a súa forza descriptiva, con toda a súa forza representativa, a través da cal, eu represento a realidade. E a partición do sensible simplemente isto. Formar parte do sensible. Formar parte do que é real. Porque a perspectiva da cada cal é real. E hai na que ter en conta. Logo falaremos da lógica da igualdade. Eh, vai nos dicir que a, todas as inteligencias son iguais. Moitos críticos que usaron isto para facer de crítico van ser todas as inteligencias iguais. Está claro que hai uns que son máis listos e outros que son máis parvos, uns aprenden un momento as ecuacións matemáticas e outros xa podes estar aí dándolle cun bimbio que non aprenden nin loucos. Eh, Pero non está querendo dicirnos isto Rancier. O que nos está dicindo, o que nos está querendo dicir é que calquera pode dicir algo interesante que aínda que un sexa capaz de escribir unha serie de fórmulas fantásticas que representen o funcionamento dos tornados e sexan aplicables aos móviles e nos poden, en fin calquera inteligencia merece ser escoitada porque de aí se pode extraer algo interesante de aí se pode extraer unha repartición do sensible que opere, que sexe operativa Platón, ese tío cruel, denominaba ao povo o gran animal Mm. Esa turba que non pensa esa turba que hai que controlar esa turba que hai que organizar Díranse, e isto, por exemplo, no libro de Lazarato que tratachedes fai dúas semanas, Lazarato reprocha yo a Rancière porque el pretende construir a dominación un poquinho antepoñendo o signo da débeda eh, decir, eh, eh literalmente, oh, agora mesmo non, non teño aquí a marca do libro onde, onde aparece pero el directamente di que antes da dependencia da xente sen nada os oligarcas baixo signo da débeda esta escisión que caracteriza os humanos en corpos que ben falan e pensan en outros que son considerados invidentes, silentes e retardados eh, antes desta división económica que categoriza en base a posesións e riquezas existe antecede esta división entre seres humanos de tal maneira que uns poden, que uns poden falar e outros teñen que calarse. Para Rancir o mero feito da posesión do logos, o mero feito de poder dar nome, supón a posibilidade de transgredir unha orde. A inscripción da palabra é xa un acto subversivo. Ben, mm, E imos a acabar esta primeira esta primeira hora, se vos parece, coas resistencias policiais. A democracia, hoxe, vivimos en democracia. Bom, todo o mundo diría, hoxe vivimos en democracia. Pero, que o que pasa? que existe unha democracia boa e unha democracia mala. Obviamente, a definición de que democracia boa é boa e que democracia é mala parte daqueles supostos técnicos expertos que deciden que democracia temos que seguir. E a democracia é boa sempre cando non sea excesiva. Sempre cando non apareza unha eh, pulsión democrática capaz de transgredir toda a orde podémonos, podémonos pensar quizáis existe unha pulsión democrática quizáis existe eh, eh, unha especie de necesidade de todo humano de desexar transgredir unha orde desexar aceptar o que se lle atribúe de, de, de unha certa tentación a negar as identidades os que odian a democracia dirían a democracia boa sería aquela, precisamente, que permite encauzar eses desexos ilimitados que só poden levar ao conflicto, ao letixo permanente. O caos. ¿Mm? A democracia hai na que controlar, hai na que regular. Ese é o principio que funciona nas nosas democracias formais actuais. O control da democracia, o encauzamento da democracia. A democracia excesiva corrompe, eh? reduce e dilúe o trazo sagrado das relacións entre seres humanos baseados no culto poder dos especialistas, dos coñecedores e dos propietarios, penso que poderíamos falar hoxe. De feito, eso é decir que o humano democrático é un humano egoísta, que só pensa na satisfacción das súas necesidades, consumista, que, que, que se centra no superficial, no pouco relevante, non atende demasiado ao que auténticamente hai que saber, o que auténticamente hai que pensar democracia está constituída por eses individuos de apetito ilimitado. A democracia sería un pouco o goberno dos dos inconscientes, dos adolescentes, xa Platón fala así. Xa Platón fala así. Chama adolescente a esa humanidade pueril que se debe controlar para conformar un tipo de organización adulta. Pero que peor, a democracia pretende negar o bo goberno do pastor que seguía que debemos de seguir ese Mesías que nos explica, que nos lidera que, que, que nos embauca que nos soluciona e que máis vale facerlle caso dicir a democracia rompe co goberno do pai do Deus pai O crime democrático, di literalmente Rancière, atenta contra a orde da afiliación. É, polo tanto, un crime, crime político. O crime da comunidade humana sen vínculos, sen vínculos, perdón, co Deus Pai. Vou ler un texto un poquinho máis largo que os demais que lin que pertence precisamente ao Deus da Democracia este libro que do que vos falaba antes que foi escrito no 2000 penso que no 2005 bastante, bastante no 2002 ou no 2005 bastante recente en calquera caso de invertidas todas as relacións resulta que son todas da mesma natureza que todos eses investimentos traducen unha mesma alteración na orde natural. Resulta, polo tanto, que esta orde existe e que a relación política participa tamén da súa mesma natureza. O divertido retrato da desorde do home e a sociedade democráticas ven a ser un xeito de volver a poñer as cousas na súa orde. A democracia, ao inverter a relación entre gobernante e gobernado, como inverte todas as outras relacións, asegura ao contrario que esa relación é perfectamente homoxénea coas demais é que entre o gobernante e o gobernado existe un principio de distinción tan atinado como entre o que xera e o que é xerado, entre o que ven antes e o que ven despois. Un principio que asegura comunidade entre a orde da sociedade e a orde do goberno, porque asegura primeiro a continuidade entre a orde da convención humana e o da natureza. Designemos a este principio Arge. Logo, novamente, conclúese que o intento de organizar a democracia e o intento novamente de negar o escándalo democrático, ese desorden, ese caos. Ese gobierno incluso, francés, en realidad el único gobierno democrático posible sé que hay que ceder a voluntad de alguien, sería a través del sorteo, sería a través del azar. ¿Qué experto, qué sabio estaría dispuesto a ceder o seus conocimientos para que gobernase calquera? Como a gobernar calquera? Imposible que goberne calquera. Un mundo de ignorantes como para cederle a posibilidades de decisión De feito, dirán o sorteo sería o único que salvaría a política representativa. Ben, obviamente, a posición que Rancier mantén respecto da política representativa non pode ser demasiado positivo. Di, outra pequena cita. O escándalo democrático consiste simplemente en revelar isto, Xa máis haberá baixo nome da política un principio de comunidade capaz de legitimar a acción dos gobernantes a partir de leis inherentes ao grupamento das comunidades humanas. Oxe e sempre se organizaron as sociedades segundo o criterio das oligarquías, gobernos que son exerdidos por unha minoría que actúa sobre unha maioría. Isto seguramente non estou descubrindo nada novo, non estou usando nada original, nin tan sequera eh, eh, Hai algo que, que nos tememos ou que sentimos directamente. A representación, vai decir, Rancier, é o posto exacto da democracia. É o medio que dispón a élite para exercer de feito en nome do povo o poder que está obrigado a recoñecelo, pero que el non podería exercer sen destruir o principio mesmo do goberno. Ben, hai que dicir por outra banda que Rancière tampouco considera que, que, que vivimos en, en sociedades totalitarias, moito menos, é eh, un pouco el critica eh, aqueles que consideran que estamos sumidos no goberno totalitario da biopolítica. Eh? Simplemente vivimos en estado de dereito oligárquicos. Temos certas libertades, certas capacidades de reunión, de expresión, de movimento, podemos estar aquí protestando e pataleando, pero no fondo que toma decisión non somos nós. <laughs> Non somos nós. Ben, a democracia actual sería unha especie de oligarquía que concedería a democracia suficiente espacio para alimentar a súa paixón e para facerse crente da posesión da propia autonomía e crente da posesión da soberanía. A soberanía sería así como unha especie de mentira que é unha especie de caramelo que se lle pon cidadán para que se crea que decide E, eh, ben, poderíamos facer agora unha crítica lógica do cálculo etcétera que, que lo, a crítica ao cientifismo a crítica a todo o saber humanista que represente que pretenda representar o que a política é pero me parece que son sería redundar un pouquiño non se ha, non se ha salientado e, se vos parece de momento voume calar e non sei se hai alguén que a quen lle apetece comentar algo, dicir algo, preguntar algo Ou quizáis podemos descansar e retomalo despois, ou... Que preferides? Descansamos? Venga. Eh, se vos parece, son, no sé son a 6 menos cuarto el canto cómo podemos organizar, 15, 20 minutos, media hora, a, seis 6 y cuarto, ¿os parece bien? en esta segunda parte a tratar los temas un por completar aquelo que de, eh, de, poderíamos dicir que desenvolve a totalidade da obra de Rancière, pois aínda que o tema central é a política, a democracia, estes temas que tratamos anteriormente, e as consecuencias máis interesantes do que imos ver agora nos remiten, polo menos segundo entendo eu, precisamente a posibilidade de, da democracia, pero me parece que De feito, cobrou bastante forte, quizáis foi máis coñecido Rancier polas súas aportacións aos novos movimentos estéticos, a esa eh, unha pequena vanguarda, el nunca o denominaría así, porque detrás de vanguarda se atopa unha especie de elite dirixente a que fai que a xente vaya detrás entón el seguramente se negaría a, a recibir este nome pero sí que é certo que como comentaba antes ao respecto de pensar a democracia sí que podemos atopar un pouquiño de frescura nos seus plantexamentos quizáis un tipo de perspectiva que non era tan obvia non estaba tan desenvolvida na estética contemporánea e que a través da obra de Rancière pois se nos amosa e o concepto central Vou falar de estética, a verdade que moi resumidamente Interesabe moito máis iniciar a posibilidade dun debate con vos que, que andar aquí eu explicando en profundidade a teoría estética rancieriana Pero sí que é certo que na estética opera este concepto central que é o da partición do sensible Dependendo da traducción, ás veces aparece como división do sensible E... O central é o sensible Que é o sensible? ¿Mm? para Rancière vai ser obxeto de litixio. Hai algún intérprete que lle, que, que lle chama a filosofía rancieriana materialista, pero en realidade non se está referindo a cousas, non se está referindo a, a unha materia sobre a cal xa que actuar, senón que se está referindo a, a ese horizonte un pouco xeral, un pouco indeterminado, tampouco fai falta concretizalo demasiado, en torno ao cal desenvolvemos as nosas existencias. Non, é, un, é un, unha especie de de ordeamento que se nos dá, que se nos impón e que xera un conxunto de relacións xera un conxunto de posicións onde cada un se ve escrito por lo tanto unha determinada partición do sensible o que permite é configurar certas condicións que permiten apreciar a realidade que permiten percibir a realidade que permiten comprender a realidade é un lugar a través do cal os actores son distribuídos no marco da organización xerárquica da sociedade. É dicir, a percepción da realidade en Rancière non é neutra. Non recibimos a realidade a través dunha determinada aestesis. E dende esta aestesis podríamos utilizar o concepto paradigma, quizáis. Tamén que o use, quizáis, poderíamos estar falando de algo bastante semellante, non? A esa aestesis a través da cal se recibe, se comprende o que acontece e que vai repercutir un pouco no ordeamento social. Polo tanto, a procura posible ou imposible, este posible imposible con paréntesis do IN, eh, da inscripción de igualdade, pasará así mesmo por unha loita pola redistribución do sensible, que poida facer honra aos desheredados, que poida incluir aos apartados, que poida ser participada pola parte dos en parte. Novamente, a participación como referencia etimolóxica a unha determinada partición, ou determinada configuración de alguén que se considera como parte, que se considera que pode dicir, que pode entablar algún tipo de enunciado con significación para explicar, comprender e interpretar. Mm. Entón dirá, literalmente, un testiño moi breve, a emancipación dos traballadores Comeza ca posibilidade de constituir maneiras de dicir, maneiras de ver, maneiras de ser que rompan coas que están impostas polo sistema dominante. Logo, a estética, neste sentido, ten unha dimensión claramente política. A liberación, se é posible, o que falábamos antes de politizar as marteladas, só pode acontecer ao resentar a identidade atribuída, ao negar o lugar asignado, a posición exixida, a conducta regulamentada, a, pauta, a, as pautas inducidas ou a valoración previamente determinada. ¿Mm? Emanciparse, como dicíamos antes, implica tomar a palabra, transformar a experiencia propia e incluir a experiencia propia no marco de organización do real. Trataríase entón, en democracia, de multiplicar a realidade, de convertir esa heteroxeneidade tan difícil de de organizar, difícil de, de, de definir, dar oportunidade á aparición de todos eses que quedaron atrás, non interesaron, non non interesou escoitalos, non se quiso non se quiso facerlles caso, non pareceu que tivesen nada que dicir relevante. ¿Mm? Logo, a creación das condicións que permitan unha nova partición do sensible e crear as condicións que permiten un contexto de fala de escoita, de debate, de disenso. Nunca se pode caer ao final en que haxa o especie de necesidade de chegar a acordos que nos permitan a todos a partir de entón ceder a nosa capacidade de liberdade e autonomía porque supostamente en ese momento se decidimos que isto é o que temos que facer logo debemos de seguir esa orde eh, non, nunca se pode caer segundo Renzi, na lógica do consenso quizáis isto sexa algo que alguén lle apetece discutir posteriormente Emanciparse quere decir liberarse dun determinado réxime estético. Emancipación é a ruptura a oposición a un modo de organización sensible quebrada no sentido material. De modo que finalmente as mans poidan construir un mundo e os ollos poidan ver un mundo. Literalmente, o real debe ser ficcionado para poder ser pensado. E a partir de aí Rancière vai construir a súa teoría da literatura das posibilidades políticas da literatura das posibilidades políticas do teatro mm. falará de Flaubert, por exemplo, como un dos grandes exemplos de literato político o arte, o arte é capaz de debuxar comunidades pero comunidades que poñen en cuestionamento a distribución dos papéis habituais dos territorios e da propia linguaxe. A arte sempre ten que estar nunca constante loita consigo mesma, unha constante loita pola conformar as condicións que permitan o litixo e a conflictividade. Porque a división do sensible é complexa, é litixiosa, é problemática, é polémica, é disensual, é creativa, é imparable, é infinita, é potencial, é potencialidade, é apertura e acontecemento, porque podemos utilizar este termo pouquiño como como como referente para, para expresar a posición rancieriana en torno ao arte. E non quero dicir moito máis alá, gustaríame, como vos digo, rematar eh, medianamente rápido coa exposición teórica, e sería unha exposición incompleta do pensamento rancieriano senón atendéramos un pouquiño a súa teoría pedagóxica. Eh, Ten varios textos que eu sinceramente vos recomendo porque porque bueno, quizá é cuestión profesional, pero nos alertan un pouco de, de cando se opera en educación e se pensa que se está actuando en prol do alumno, e se está liberando, e se está explicando como debe de pensar para que non se xa parvo e non o manipulen e non lle terciversen e non lle induzcan a comportarse dunha determinada maneira o único que se está facendo é reproducir as estruturas de poder coas que se intenta loitar e pensamento rancieriano en torno á educación novamente nos leva a cuestión de emancipación dunha certa emancipación se ben entendida Mais alá da lógica do embrutecemento Porque el, el vai utilizar literalmente esta palabra Vai criticar bastante a Bourdieu, por certo Como o gran pedagogo da República Francesa Contemporánea Que iba a crear plans de estudo que permitisen aos pequenos franceses liberarse, levar a máxima expresión a ilustración a ilustración revolucionaria, esa que a través do Atrévete a saber nos capacitaría a todos para gobernarnos a nos mesmos mm. Ben, e, uh, ben que, dito así, quizáis a postura ranciriana non, non é demasiado non é demasiado original non entón, vai facer unha especie de crítica da educación que nos permita alcanzar a emancipación non nese sentido podemos decir, pois pues vale, pois pues estás intentando facer o que todo Dios en pedagogía leva facendo nos últimos 300 anos orixinal da posición rancieriana é que vai a por en tela de suizo o papel do profesor. Que papel lle corresponde ao profesor nese proceso de liberación dos, adultos, dos nenos que están ao seu cargo? En que posición nos poñemos cando intentamos dicirlle a un alumno o que ten que saber, o que ten que dicir, cando se aproba e se suspende de acordo a unha determinada consideración, cando se elixen uns saber e se deixan de lado outros, cando se considera que un determinado alumno tivo éxito e outro fracasou. En definitiva, cando se desenvolve calquer tipo de plan de estudo. Eh, Rancier vai por yo en tela de suizo a organización de educación nas nosas democracias formais. O que debe funcionar? nunha, nunha educación emancipatoria e inscripción do postulado da igualdade. Novamente. ¿Mm? Se é perfectamente consciente que a educación serve un mecanismo de produción de subjetividades normalizadas, acordes cas necesidades e intereses do sistema, que considera que se considera que é necesario que un alumno aprenda isto para ser productivo, eficiente, eficaz, dócil, disciplinado E, aparentemente, la educación emancipatoria sería aquella que alerta contra esa supuesta mm, conversión do alumno una mera peza no marco do sistema, un mero instrumento para reproducir ciertas relaciones de producción Porén, no se trata tanto de eso, sino de eliminar todas las desigualdades que aparecen no proceso educativo e inscribir a igualdade. Sé que es posible, sé que esto es posible. Mm. Ben, logo, Rancière falaranos dunha pedagogía do control e dunha pedagogía da emancipación. Eh, cal será a estrategia educativa que está detrás da pedagogía do control? Esa marca, esa diferenza, esa distancia que se vai establecer entre quen sabe e quen non sabe. Hm? Esa pedagogía eh, que, que, que separa, que escinde a tarefa do profesor da tarefa do alumno onde o que se quer deixar claro é o papel central que debe de xogar o profesor no proceso de aprendizaxe dende un principio se representa a figura do profesor como autoridade figura da soberanía no marco da escola que el que entabla establece cales son as normas, cales son as regras, cales son as pautas, que se permite, que non se permite, que é obrigatorio, Unha marca da xerarquía. E a marca da afiliación na institución mesma da escola. Unha marca que induce a crenza de que unha persoa para aprender necesita ser guiado. Necesita unha autoridade que sirva como referente para poder interiorizar adecuadamente o que a sociedade considera que é saber. É dicir, pedagogía do control xera unha relación de dependencia entre profesor e alumno que no fondo está facendo aparecer, facendo operar esa orde de filiación que sustenta que aparentemente sustenta o adecuado equilibrio xerárquico social Vai dicir Rancière, en realidade a relación desigualitaria profesor e alumno é a primeira forma de interiorización do sometemento ás grandes estruturas xerárquicas sagradas sociais familia, o Estado, o traballo, o mercado e os seus grandes valores a tolerancia, o respeto, o consenso a hm? posibilidade do conflito, do antagonismo do litixio se aparta se anula e se anula negando a creatividade do alumno negándolle a súa capacidade para interactuar en posición de igualdade co profesor que sirve como pastor guía do rebaño que son a súa clase que está ao seu cargo. Miguel Rancier vai interesar a posibilidade de atopar as bases subxectivas da liberación ou da non dominación, polo menos. Denunciando esa educación oficial convertida nun sistema de contención dos en parte. Para Rancier, entón só, so caben dúas posibilidades, ou se parte da desigualdade ou se parte da igualdade. Di literalmente Cita de O espectador emancipado. O pedagogo común non só no sentido docente, senón tamén no de pedagogo político, líder do povo ou do militante que dirixe cara a toma xeral da conciencia, parten sempre da desigualdade En señor, obviamente, xa eh, eh, explicamos, intentamos explicar antes, se sitúa claramente contra os sabios, os expertos, aqueles que se creen liberadores das incapacidades dos pobres ignorantes, dos desgraciados ignorados pola maquinaria que nadan en ideoloxía, que non son capaces de ver a auténtica realidade, que necesitan de alguén que lles abra os ollos, lles desperte e lles ensine cal é o auténtico camiño de emancipación. ¿Mm? se critica o intelectual, se critica o Mesías, eh? que no fondo está denominando de alguna maneira retardado ao resto da sociedade. Vou ler outro pequeno fragmento neste caso de eh, un pequeno testiño que aparece nun libro que se editou fai pouco que se chama Pensar Esquerda ou, ou algo así que parece unha recopilación de artigos de diferentes autores pois está Sise, que está Jare Negri eh, bueno, en fin, as grandes estrelas da, da esquerda contemporánea, aí aparece un pequeno texto de Rancière que en realidade non fala de política, fai unha crítica a Debord, a crítica a crítica do espectáculo, como ao final acaba denunciando a Debord porque acaba dicindo, tío, no fondo eres un platónico, porque toda esta sociedade de espectáculo que ti estás pretendendo denunciar como se ti foses o que eres capaz de atopar o verdadeiro que hai detrás porque estes pobres homes que se deixan guiar por espectáculo non souperon ver a auténtica realidade polo tanto están alienados un pouquinho porque se deixan guiar por Gran Hermano por Sálvame eh, polo Barcelona-Madrid eh? en fin di na lógica pedagóxica o ignorante non é só aquel que aínda ignora o que o meste sabe É aquel que non sabe o que ignora nin como sabelo. O mestre, pola súa parte, non é só aquel que detenta o saber ignorado polo ignorante. E tamén o que sabe como facer diso un obxeto de saber, en que momento e de acordo a que protocolo. Porén, en verdade, non hai ignorante que non saiba xa un montón de cousas, que non as teña aprendido por si sí mesmo, mirando e escoitando ao seu redor, observando e repetindo, equivocándose e correxindo os seus erros. Pero para o mestre, ese saber non é máis que un saber de ignorante. Un saber incapaz de ordenarse segundo a progresión que vai do máis simple ao máis complexo. O ignorante progresa comparando o que descobre con aquilo que xa sabe, segundo a orde das achegas, pero tamén segundo a orde aritmética, a regra democrática que dá, que dá da ignorancia un saber menor. O que lle falta, e sempre faltará ao alumno, ata que se converte en mestre, é o saber de ignorancia, o coñecemento da distancia exacta que separa o saber da ignorancia. Ben, entón, o mestre preocúpase continuamente por manter esa distancia entre profesor e alumno. E a pedagogía da liberación, segundo Rancière, debe base, deberá basearse en tres principios básicos, en tres postulados que novamente son eh, supostos, inscripción de un tipo de actuar práctico que pretende eliminar esta situación de distancia desigualitaria, que van a ser o postulado da igualdade das inteligencias, aprendizase aprendizaxe dende un mesmo e a consideración de que todo está en todo. Baixo o primeiro postulado de igualdade das intelixencias, como comentaba antes, non se trata de dicir que eh, eh, eh todo o mundo sabe o mesmo, eh? como dicía antes, como comentábamos antes, trátase de amosar a igual capacidade de aprender de calquera. O feito de que non importa quen sexa capaz de expresar a súa visión dun determinado ámbito da realidade, que calquera sexa capaz de escribir na medida do posible a súa percepción, a súa fala, a súa comprensión, a súa interpretación. Mm. Evidentemente o que se quere deixar de lado, ademais de, de, de, de esta de, de separación tan radical entre saber e non saber, entre saber e ignorante, é a posibilidade de que haxa algúns que se consideren, que se consideren depositarios dun saber absoluto que sempre debe ser respetado non? Logo novamente crítica oculta ao tecnocratismo, crítica oculta ao objetivismo, crítica oculta a que existan persoas predestinadas a mandar por herencia, por aprendizaxe, por vivencias, etc. Aprendizaxe dende un mesmo apelará un pouco ao método pedagóxico instaurado por Joseph Jacotot, que é un pouquiño o referente pedagóxico de Rancière, que foi un, un, un revolucionario francés en realidade que eh, por problemas logo de ideoloxía tivo que emigrar a Holanda el envolveu un método pedagóxico radical o tipo non tiña nin idea eh, de holandés e aprendeu o holandés polos seus propios medios e pretendeu cos seus alumnos que non tiñan nin idea de francés aprendesen francés polos seus propios medios e para iso o que fixo foi levar un texto de francés e que os alumnos literalmente se buscasen a vida, que intentasen comparar por un... Eh, eh, por unha metodoloxía de comparación o que parecía correctores, o que parecían preposicións, as palabras que se repetían, as letras que se repetían, e como unha especie de resolución dun xeroglífico fosen capaces eles mesmos de sacar conclusións anda que eh, ata que pouco a pouco, paseniño pase paseniño, fosen capaces de identificar certas estructuras e fosen capaces de si sí mesmo, pues, a través de si sí mesmos, sen a mediación do profesor, sen a distancia do profesor, de aprender, neste caso, unha lingua. Mm, é un exemplo que penso que non se volveu a levar a cabo eh? ou se, se pretenderemos levar eso, eso a práctica nun instituto ou nun colexo pois nos, coderían a, nos correrían a gorrazos e nos remitirían a lei Bert que será que próximamente risos nosos destinos pero se trata un pouco de observar que non fai falta considerar a alumno un, un, un, un ignorante un, un alguén que necesita da actuación da mediación dun profesor para que se sea capaz de aprender algo eh, se está en contra desa separación de alumnado porque se sea capaz de facer determinadas tarefas e non se sea capaz de facer determinadas eh, de, determinadas outras un pouquinho esa, esa lógica de decisión que continuamente opera nos nosos institutos e cada vez desgraciadamente ten máis adeptos segundo os cales hai que favorecer a excelencia e hai que remitir ás persoas que Eh, eh, fan mellor os traballos manuais, a formación profesional para que se sean vos técnicos, vos profesionais e, eh, e se despoida sacar o máximo rendimento posible. Non é unha especie de, de negación de que hai nin, non hai posibilidade de establecer ningún criterio que permita discernir o sabio do ignorante. Así de simple. Porque calquera é capaz de formar por sí mesmo unha interpretación concreta da realidade. E pouco máis, nada máis, de feito. Vou dicir nada máis. Se vos parece, e que non sei se todo o mundo coñece ao tío este, un tío moi gracioso, un, un señor pequerrecho, así, un velliño con cara de simpático, e eh, fai pouco visitou Argentina e lle fixeron unha entrevista para a televisión. E ben faime particularmente gracia esta entrevista porque hai un tío que lle entrevista un argentino que fala perfectamente francés e unha señora que fala francés como a eu, xa veredes.

si hay alguien que le apetece decir algo. un par de cuestiones. Eh, una que por recoger siempre, recoger desde el final al, al principio, justo terminabas diciendo esta cuestión de que em, de que esta, esta digamos, propuesta de emancipación o de liberación a través de la educación o de la alteración del régimen de significación, o de, por tanto la división de lo sensible, tenía como objetivo, no <laughs> objetivo, como meta, no, no, planteaba como meta, el hecho de que cada no sé, eh, que, eso sí después me lo podrías aclarar un poco, qué noción maneja él de individuo o no en relación con pues con, esa emancipación de quién, o sea, ese sujeto político que entiendo muy bien lo que has explicado, de, pues que ya no es un sujeto, no tiene las mismas características que tenía el sujeto unitario, clásico y metafísico, pero en relación con el término de singularidad, por ejemplo, de Deleuze o de, multitud de los italianos, pues ahí no me queda muy claro por desconocimiento qué, qué término maneja él. Pero bueno, que en todo caso el objetivo era como llegar a hacer que cada uno o, eh, se llegase a hacer una, una, imagen de la realidad, un entendimiento de la realidad, una explicación, que me llamaba la atención que justamente esa, si no recuerdo mal, es la definición de ideología que hacía Althusser, que sirve de base para muchos desarrollos teóricos, que es la percepción de la realidad que cada individuo tiene como tal, ¿no? la representación, de hecho, de la realidad. Entonces es curioso ver a Rancière diciendo cómo esas explicaciones totales y globales, que eran las ideologías que antes tenían a la clase obrera unida, etc., eran muy reconocibles y funcionaban como, unión, ¿no? Y, ahora que él parece reclamar, si lo vemos de una forma así, eh, dentro de las lógicas de los sistemas filosóficos, una ideología como, no sé si individual o emancipatoria de cada uno, que sería válida según su visión o representación de la realidad, si o si alguien ve o si ves ahí alguna cuestión. Eso una. Otra, eh, que no quiero acaparar aquí tampoco, porque ya que no había cuestiones. Eh, otra es lo que te comentaba antes, que también me resulta curioso el texto que, el ejemplo que nombras de la cuestión de la pedagogía, de, no me acordaba del nombre, cómo se llamaba el pedagogo. Yacotó. Jacotó pues yo había asistido a unas clases con Manuel Asensi, que es catedrático de teoría comparada y bueno, ha hecho unas reflexiones así muy interesantes sobre el tema del subalterno de Spivak y todas estas cuestiones de pedagogía crítica de Rancière, de Ernest Reder, que también es un pedagogo así bastante radical, mucho más. Y justamente hacía una crítica muy interesante al tema de que cuando él en, ese textito del maestro ignorante explica que como un profesor que no tiene, o sea, va como a una, si no recuerdo mal, como a una colonia holandesa o algo así, indígena en algún lugar de otro <laughs> continente que no es el europeo, ahora no recuerdo, y entonces que como que los indígenas que no tenían ni idea de holandés eh, aprendían, porque había, había una novela en holandés y en el idioma que fuera el otro, que ahora no me acuerdo o del holandés traducido al francés, el caso es que había una traducción del libro y los alumnos, por comparación, como tú decías, pues, ah, esto suena mal, esto suena mejor, esto tal, iban aprendiendo de forma espontánea casi un idioma nuevo. Claro, la crítica que se le hacía a este texto y al posicionamiento de Ranciel es que se está olvidando de la mediación del traductor, por ejemplo. Tiene que haber un trabajo previo de traducción de esa novela para que otro alumno pueda, eh, es decir, hay la necesidad de un saber al estilo clásico, digamos y entonces la crítica era no tanto que dejar al alumno solo, que se le presupone que está limpio de todo y puede acceder a un conocimiento técnico, en este caso de un lenguaje, O es decir, a tomar la palabra, que también viene por ahí el último apunte que te quería hacer, y, sino que el alumno, o nosotros como individuos en la sociedad también, en el proceso de una posible emancipación, estamos contaminados y ocupados mentalmente por un montón de cuestiones que el profesor podía hacer una labor de acompañamiento, un poco que era aquella idea de qué es el arte o qué es el maestro, aquellos que te llevan a un lugar donde no estabas antes o al que tú no puedes acceder por ti mismo, por las condiciones que tengas. Esto me parece que atiende un poquito más a la última cuestión que te quería plantear, que es, este acto a mí me sorprende, no me deja de sorprender, el, tono de Rancière en el sentido de, bueno, todo se trata de tomar la palabra cuando hay reflexiones tan potentes como, vuelvo a insistir, que es un tema que yo también planteo mucho, que es el tema del subalterno es decir, ¿pueden los subalternos hablar? ¿En qué condiciones? No, el subalterno es aquel que no tiene un estatus, por lo tanto que no es escuchado, cuando el que es parte de los, de los que no tienen parte toma la palabra y habla, ¿quién está ahí para escucharle? Para, o esa relación de, porque a veces parece que se constituye en teoría los parte de la no parte, no, los que son parte de los que no tienen parte, perdón, eh, claro, se constituirán en relación a otro que es el que le tiene que prestar un poco la escucha o, incluso la posibilidad de ser, ¿no? del otro. y esta cuestión del subalterno y la otra cuestión también, por ejemplo, que es muy potente al, nombrar la cuestión de tomar la palabra, que son, por ejemplo, toda la cuestión del psicoanálisis enlazado con el tema de género, en ese textito tan potente que es de Joan Rivière de 1920, que cuenta eh, la experiencia de una eh, mujer que lo cita Freud, que se llamaba Joan Rivier, que toma palabra, la palabra, ¿no? Entonces explica pues cómo una clase, en este caso que sería por decirlo de alguna manera, la de género, como una minoría mayoritaria, en este caso, en el mundo, pues eh, todos los procedimientos que operan de angustia por toma de la palabra, de autocensura, de auto eh, em, autoinfligir, no me sale la palabra, de autoinfligirse, no me sale un castigo por el hecho de estar haciendo algo que se supone que desordena ese régimen sensible de, en fin, son así apuntes. Y ya sí, para acabar así, ya positivo sí que, que está de puta madre el tema este, decir, la lectura tan descriptiva y tan accesible que hace Rancière de ese tema de la resignificación, que no deja de ser una preocupación, una ocupación de la teoría del arte, vamos, mm, contemporánea, súper potente, ¿no? Y que ya viene de todas esas eh, esos espacios de restancia que le llamaba, creo que de me parece, entre el significado y el significante, o sea, el propio, todas estas cuestiones de la lingüística, el giro performativo, residen ahí, ¿no? En, esa, en ese juego entre el significado y el significante, teniendo en cuenta el significante flotante, y en esos trabajos de redistribución de significado, de reinterpretación, de simulacro, de disfraz, de tergiversación y que aunque resulta todo esto muy descriptivo de un montón de prácticas políticas hoy en día activas, que puede ser súper claro, ¿no? esto que comentas 15M, tal, bueno, todos estos movimientos, incluso lo que puede ser que ponías por ahí, me parece en cuestión al arte, que puede ser interpretado como subversivo y tal, claro, también hay que darle la otra vuelta de todas esas redistribuciones de lo sensible que han sido inevitablemente, y no lo digo como crítica, que es una dialéctica en la que vivimos, musealizadas, vueltas a convertir en, regímenes policiales. ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, quiero decir, mm, eh, los, en España los últimos movimientos de escritura historiográfica respecto a minorías y disidencias artísticas en Latinoamérica y en España se han convertido en un ejercicio policial de reescritura de la historia, en un principio bien intencionado, y que se planteaba como una redistribución de lo sensible, citando a Rancière y acompañándose en su presupuesto teórico, que están ejerciendo actualmente de policía absoluta y de AG absoluto para toda la producción artística subversiva de los últimos 30 años. Entonces, claro, son así preocupaciones que, saltan al pensar en estas cuestiones. Sí, seguramente eh, pareceme moi interesante as reflexións que, que comentaste seguramente non é unha resposta no. Eh, eh, eh, adecuada nin tan sequera podamos buscar en Rancière eh, alguén que nos poida dar un, unha resposta a esos problemas que plantean eu estou de acordo en que eh, eh, hai unha, hai unha dificultade a hora de, de, de unha vez que se xera un, un, un discurso subversivo que altera en que maneira logo é interiorizado de que maneira logo pasa a ser un referente, pasa a ser unha norma, pasa a ser un criterio que logo outros adoptan e seguen e se converte logo nunha, nunha, nun novo principio guía, nun novo eh, elemento cuartador, digamos, precisamente daquelo que se xeraba como novidade. Bebe, seguramente, claro, pois pues nos atopamos nese, nese momento de, de precariedade, de, de momento un xurdimento espontáneo, casual, imprevisible, eh, eh, eh, que ten un fulgor e eh, unha desaparición e seguramente se xa unha tarefa das persoas interesadas na política en cre poder crear as condicións que permitan a posibilidade de aparición non sei se unha cuestión de cantidade ou de calidade pero seguramente de, de, de, de, de, de nunca parar nunca parar, sempre resistir sempre sempre enfrontarse sempre xerar algo novo de aí que pois seguramente falar de fin de, de ideoloxías, fin de fin de fin de pensamento, culminación, etcétera, pois esa pois seguramente outra estrategia de control para manter acalados aos que non deberían tomar a palabra nese momento. Eh, Ao respecto da relación eh, que mantén coa ideoloxía e se de alguna maneira un é representante da súa propia ideoloxía pois quizáis el, el, el foi discípulo de Altiser precisamente eh, de feito colaborou na, na, na redacción de Lero Capital e eh, e, e enseguida se eh, notou que no fondo pois estaba operando unha especie de eh, conversión de Althusser no Mesías que estaba descubrindo a auténtica realidade do marxismo un marxismo objetivista e cientifista que operaba unha serie de, con, de, de condicións necesarias as cales eh, había que había que seguir se que queríamos que chegase unha auténtica sociedade comunista e bueno, non sei se se pode falar de ideoloxía cando un inscribe a súa propia percepción na realidade na orde do real Pois seguramente sí, por que non? Claro, eh, eh, eh, en que momento mm, pues, probablemente simplemente baste con, con que teña capacidade de participar en algo moi moi moi mínimo, moi indecente, moi vulgar, en algo que non chama atención a ninguén. Quizáis pode escribir dende algo no muro do Facebook unha pintada na parede ou deixar un poema tirado no chan non fai falta que sexa algo conceptual pode ser unha acción, romper me lembro de Ornunso Sol, do tío que rompía cunha pedrada o, o, o faro bueno, pois é estación mínima que, que, que pretende dicir non, paro, stop, ata aquí eu tamén quero aquí dicir algo, a ideoloxía, pois non sei porque eso me, me leva a que hai un saber hai unha comparación entre saber auténtico eh, perspectiva ideolóxica que pretenden manipular pero bueno, en, neste caso Rancio seguramente diría pues non se trata de manipular simplemente se trata de que ti digas eh, eu xa irei dicíndose que teño algo que dicir pero en calquer caso e, eh, eh, se hai alguén que te teña que escoitar para que ti o digas pois pues, tampouco sei non sei, crece me estaría guai, por exemplo, que explicaros un pouquiño esa, esa noción de subalterno porque eu non, non, non manexo o concepto en un pouco sei moi ben eh, or te refires como aquel que por moito que pretende inscribir algo, pretende dicir algo simplemente non se lle escoita, non se lle atende bueno, se continua eh, marxinal nesa posición e, eh, claro, e con especie de, de imposibilidade de, de sair desa situación Non es que eu non al subalterno como tal así, sino que existe unha construcción conceptual del subalterno que se hace en na, na teórica poscolonial, discípula de todos os franceses e tal, e, eh, e eh, Gayatri Espiva, e eh, escribiu un texto, ya lo, aquí creo que ya lo comenté algún día, escribiu un texto creo que en el 87 uh -huh. que se llama ¿Puede el subalterno hablar? Uh -huh. ¿No? entonces, Eso o plantea Aristóteles literalmente, ¿pode el esclavo falar? Claro, pues, que pasa co esclavo? Que pasa co esclavo? Que, que, que, que facemos? O esclavo é a persoa é un, é un Eh, o que di que, Claro, entonces que llega un poco que es un tema que se le echa después encima, bueno, igual alguien lo explicar mejor, ¿eh? pero que, pues que luego se le echa un poco todo el mundo encima porque ella acaba diciendo que no puede. Y para esto cuenta la historia de su tía abuela, o sea, ella primero hace toda una deconstrucción del concepto de clase, cita Napoleón toda esta cuestión de la representación, la crisis de la representación, nombrando los dos vertientes de la representación, como el hablar por el otro y el, y estar en el lugar del otro. Y como justamente todo esto que habla Rancier, cómo la conciencia de clase surge de que alguien te dice, tú eres campesino, porque los campesinos no pueden pensar, anda, yo soy un campesino, pues tengo voz propia y eso era lo que se suponía que decían los intelectuales que ella criticaba y para lo que es lo interesante de la historia, ella acaba contando una historia personal, verídica, que es que su tía abuela, que en la, India las mujeres cuando su marido se moría, pues había el rito sati, ¿no? que se tiraban a la pira con ellos y eran quemadas vivas, porque ya su vida no tenía interés. Y luego había otra cuestión que era cuando tenías relaciones ilícitas, pues eh, te, ahorcabas o te matabas porque no eras digna ya de, de ninguna cuestión. Entonces, su tía abuela, que parece que estaba implicada en unas luchas políticas anticoloniales muy en el inicio de estas cuestiones, se ahorca como acto político porque no es capaz de asesinar a quien le mandan asesinado, decide no llevar a cabo esta acción política y espera a estar menstruando para que todo el mundo entienda que no está embarazada, que no tiene ninguna relación ilícita y que no sé cuánto y deja una nota escrita para decirlo. Bueno, pues lo encuentra la hermana de la que se suicida, guarda la nota, la limpia y tal, para que todo el mundo piense que es un acto ilícito, no vaya a ser que piense, digo un amor ilícito, no vaya a ser que piense que está involucrada en un acto político. ¿no? Entonces, ¿cómo el subalterno, aun poniendo su cuerpo en, juego y tomando la palabra, no es entendido si no se dan unas condiciones es decir, si no hay un estatus, si no hay algo alguien que, te escuche, que te atribuya una legitimidad. Entonces ella acaba concluyendo, no, el subalterno no puede hablar. Luego dice que se arrepiente de haberlo dicho, hay toda una crítica desde los 80 con todo el tema, y, pero bueno, que, es interesante introducir ese concepto de, tiene que ver mucho con lo del el suplemento y todo esto, ¿no? Entonces que, y que es una cuestión relacional, como siempre, lo del subalterno, que no es tú eres porque luego han venido muchos también, ay, vamos a identificar el subalterno simplemente? serán los parados, serán tal, bueno, es una cuestión de, ocupar un lugar durante un determinado periodo de tiempo. Sí, seguramente un, una condición subalterna en determinados contextos, en otros pues es capaz de... Entonces, utilizar... todos estos ejemplos de cuando los intelectuales decían, ah, vamos a dejar hablar a los locos porque tienen voz por sí mismos. Bueno, pero puede hablar o está hablando porque tú decides que ahora le vas a escuchar y que vas a, entender que esto es... Porque Foucault dice que los locos tienen discurso, entonces lo tienen, ¿no? Porque cuando hablaban sin que Foucault se lo dijera, no sé, Sí, continuamente se están redistribuyendo las normalidades, se está poniendo barreras, se están poniendo limitaciones, se, eh, puntos de avance. Me imagino que pois eso, é unha, unha cuestión de, de, de acreción de condición de litixio tampouco creo que, que, que Ranxía se, se arrisque de dicir moito máis mm. pero que precisamente é o que lle preocupa eh, precisamente ese momento no que o subalterno precisamente pode falar ese caso improbable ese caso difícil litixioso, no que pode falar non é, é, é o tema eu pasarei, claro, nunca, nunca de maneira plena, e se supuxésemos que en algún momento eh, sería plena, sería xa presupoñendo como, pues, como suxeito, nese sentido de un suxeito xa previo, etc. Que eso xa sabemos que non, se vai dar así, se nos vai dar con todas as cartas. Pero bueno, pensar ese marxe, ese marxe sí, sí. difícil, ¿no? Pero bueno, sí, é o tema. Sí. Vamos, que non era, no era una crítica como diciendo que tratando de anular nada, ¿no? sino de, de, de conectar o de conjugar un pouco esa cuestión que sí, que al final ese, ese, trabajo de posibilidad, de creación de posibilidades, que es algo importantísimo. Yo veréis allí una cosa que me ha echado un pelín la atención, no por nada, que no ni la percibiría, pero bueno, eh, sabiendo que te dedicas a, un autor que emprega noción de posmodernidad, que deixases eh, eh pasarme de corrido, que tampouco Rancier igual tampouco fai o seu tema, pero a, eh, sobre todo falando de, de povo, clase, este tipo de temáticas, dixetes que entraba nunha certa discusión cos, cos posmodernos. E, eh, e, eh, o deixaches un pouco así, non sei se ten que ver ou non, pero na cuestión da democracia sí que mentaches son a, a crítica ao consenso, non? eh, que quedou moi ben ubicada pero sí que, bueno, me extrañou sobre todo en referencia lo digo a, a la democracia que non falases do, do que él entende que é o correlato desa noción de, de consenso coa que se confunda a democracia que, o, eh, eh, que a democracia como, como bazar de, eh, de escollas particulares non? que tampouco é o tema principal e eh, se despacha facilmente Pero bueno, sí que me, me chamou a atención que, que non, non mencionases. A noción de azar como un mecanismo que ah. pode funcionar para, para, para operar unha ruptura do consenso? Non, non, moi ao contrario. Como cando se, se traduce a democracia no sentido eh, habitual, instituído e eh, usado no, dentro da, eh, da orde vixente, sempre se, se identifica con consenso. Ese sentido absolutamente criticable que o consenso que xa fai a exclusión, que senón non, non existiría. Pero en algún momento, así dando pinceladas, eh, sí que menciona esa, tamén esa concepción vulgar, cotiá, ordinaria, e eh, tamén bastante ben, ben usada moitas veces dende, dende as instancias relevantes, e da democracia como a, a capacidade ilimitada do individuo de, de, de escoller o seu, o seu libre arbitrio. Eu menciono algunha vez vez pasada. E, e ten que ver co tema da posmodernidade, pero non sei se no se non lle dá el máis Non, en realidade non aparece demasiado o termo. Non, non, non, non, non, non. Eu podería dicir, eu de feito, pero sabes que na noción que eu manexo de posmodernidade sí. iría bastante en confluencia con estes aspectos porque non o dixen, pero A ben, apetecía un montón dicilo que Rancière leva a cabo unha filosofía antimetafísica que existe un certo debolismo rancieriano e quizáis eu estaría o tersiversando absolutamente para, para intentar metelo por onde a mí me apetece que é desta teoría da posmodernidade como antiesencia, antierge pero eu creo que se existe unha posmodernidade que aínda podemos usar é esa xa que está pois un pouquillo en contra deses relatos universais que funcionan como explicacións totais e omnicomprensivas da realidade, contra este suxeito libre, autónomo, responsable que é capaz de operar, contra esa tendencia eh, e obxectivo eh, telos que permite unha valoración e permite posuir un criterio donde de alguma maneira Rancière é un antifundalista é un anárquico en ese sentido tal e como a min me apetece utilizar o termo posmodernidade é un posmoderno como tampouco atopei ningún texto onde debatese explícitamente co ningún autor posmoderno, porque en verdade non é, non é un autor demasiado referencial. Se, se pode deducir a se, certas críticas a certos autores, pero non cita, non menta, non non sei, non entra en debates directos con ningún dos grandes autores do pensamento contemporáneo. E eh, non sei se no, eh, te no, eh, dicen algo que tiña que ver co que ti comentabas. Eh, no, no, eso, eh, eso sí, era o, o principal. Pero de unha maneira máis, máis subsidiaria, cando fala do concepto de democracia, sempre o, o critica dentro do concepto non eh, habilitado de democracia como que está nunha indefinición, un malentendemento, dina, neste mm. momento, sí, sí, tal, non entre, entre dos polos, que é o polo do consenso é o polo eh, da, eh, do desexo de, de cada un. Eh, entraría eh, na, na cuestión do, do humán consumista, de apetito ilimitado, non? Eh, de feito, o dixéchese, eh, bueno, menciona el tamén aí moi moi interesantemente que xa Platón, cando fala dos seus regimes, para desta cuestión da, da democracia, como eh, como a posibilidade non? De, de, de, de que todo o mundo poida, poida dar eh, rienda solta aos seus apetitos non? Sen, sen límite eh, pero non eh, non sei, eh, vamos, en el odio da democracia e eu toco bastante este, esta confusión non, do concepto de, de democracia neste sentido non, non sei se este punto ou non eh, bueno, él, él, él apela a problemática do que antes eu intentaba representar por pulsión democrática. É certo que se a democracia é un despiporre, un desorde, un degenere, unha alteración de todo orde é razoable, se é necesario promovela ou non se é necesario eh, plantexala ou non se é demasiado perigosa se precisamente está incitando ao individuo a pisarse, a enfrontarse se o litixo se pode entender no fondo como un novo retrato jovesiano do, do conflito permanente e da loita de todos contra todos e hai algúns críticos da democracia que precisamente apelan a esta desorde inherente a ela e polo tanto que é necesaria controlar, é necesario establecer unha boa democracia medianamente regulamentada, medianamente pautada e medianamente decente, decir, dar poder ata certo punto ata que eh, eh, non se chegue a ese momento no cal cada un se, se interesa polos seus asuntos particulares individuais e o deixa todo, o deixa todo a plena satisfacción das súas necesidades no fondo, pois eso sería caer nun carácter antidemocrático e, polo tanto, a democracia debe ser encauzada. Pero máis la de iso, non atopo eu en ranxer resposta ao que plantexas, pero quizáis poderíase pensar, é unha falta, é unha, unha carencia. E con eso, se se piensa históricamente de forma retroactiva, es decir, ¿podríamos haber llegado al cumen de la democracia según Rancière? al decir, al éxtasis de esa pulsión democrática que acabas de explicar, la situación actual, colocando eh, como, sujetos de esa pulsión democrática, digamos, a los que se han beneficiado hasta ahora, ¿no? De cierta libertad. No sé, no sé lo que... Eh, para Rusia nunca tenga habido democracia. no sentido no que lo, o, o representa sempre houve unha serie de mecanismos de control que estiveron aí impugnando o desexo dos acalados, dos silenciados, dos apartados. Eh, a historia do pensamento occidental é unha historia de diversas formas de oligocracias, baixo diferentes, baixo a aparencia de diferentes regimes políticos. Pero cando me refería a pulsión democrática me refería a ser necesario que entre un logos ordenador que limite ese desexo incontrolado que achega ao ser humano a súa animalidade. Como se de feito a, a, a democracia fose o reino dos desexos ilimitados, do máis instintivo, do, no, ti que mentaxe esa frase, pois un pouquillo leválo a ese extremo, un pouquillo pois, a aparición do inconsciente baixo formas colectivas que é necesario reprimir, que é necesario conducir, que é necesario ordenar e que só un logos sistema lóxico que eh, eh, defina a auténtica orde da realidade poida impugnar, porque non nos interesa, nos leva ao gran animal, ao, ao ser humano como animal. Mm, e, por lo tanto, se a democracia é unha pulsión, debemos silenciala, está ben, está ben controlala, está ben limitala, está ben que haxa uns cantos, pastores, que decida un pouquiño aquí que, que, que temos que facer e que non. Pero en sí, se pode falar dunha pulsión democrática. no sé si verdaderamente hay un auténtico desexo por decir, falar, pensar, compartir, eh, eh, participar en cualquier cosa porque en realidad la política está en todo. en todo que está sea presente. es curioso que esa pregunta, que si no es por trasladar así, pero que la pregunta surge en las mesas, pues, en este contexto en Galicia, en procesos de, de intento de constitución de movimientos colaborativos y de, este tipo democráticos a la después de dos años de trabajo sin resultados, por ejemplo. O sea, ¿qué, qué o sea, hay esa en realidad todo el mundo quiere participar, quiere tal, o quiere participar de la división de lo sensible en el lado, que era lo que hablábamos aquí en otra sesión también, creo que con, con Abraham, ¿no? Ahora no, me acuerdo que era lo de cuando decíamos que el proletariado de tal, bueno, pero que quieres tener un salario y formar parte de entonces es esa pregunta, ¿no? De... ¿Quieres introducirte en un sistema eh, cerdos que, toman parte? no digo que eso esté... no, no, sí, sí, ni qué, Sí, sí. curioso que esa pregunta de si existe esa pulsión por participar y por tal surge en mesas de trabajo reales aquí en Galicia después de tiempo y tiempo y tiempo de intentar constituir una colectivización, una especie de infraestructura que lleve a y después de trabajar mucho, mucho, casi estamos empezando a volver a la inscripción sensible y artística. Es decir, mira, casi nos queda al que donde existe esa pulsión ir y, lo que decías tú, pues, no sé. Hacer lo que se pueda. Hacer lo que se puede, sí, hacer lo que se puede. Y sobre todo recuperando que no está tan presente esa pulsión de distorsión, de conflicto y de Sí, no, no, eh, es, muy acallada de una manera muy potente con, vamos, con un descalificativo, ¿no? que es muy, sencillo. De populismo antisistema. Eh, ah, sí, y de alternatividad y de también, también comentaba ya en esta sesión el tema del excedente, para mí es, decir, es fundamental porque vamos, mm, somos varios los que estamos en esa situación de, de excedente y me parece muy interesante también como lo introducías aquí en ese sentido igual no pues empezará a hacer, pequeñas no, empezará a hacer inscripciones en el régimen de, la división de lo sensible que nos atañe a nosotros, más en el campo artístico. Sí, -huh. eh, sí, esta vez lo estabais discutiendo, ¿eh? fusión democrática, o si existe un estado de democracia, si en algún momento hubo algún estado final de cerramos, pues no creo, ¿no? Pero sí como acontecimiento sí que hay esa apertura de, de acontecemento e nesta liña me parece moi interesante a lectura que faz o autor que é como conhecía me parece que, bueno, que tamén refresca e nos trae moitos autores eh, o da pulsión a mi pulsión, non sei me parece que pode ser un pouco a histórico e prefiro conectarlo máis co da forza coa noción de forza e tamén hai el ben, a por exemplo hablaban palabras de todo en todo en una sobredeterminación, ¿no? pero para mí una sobredeterminación en todo caso histórica. que es que de cocinar, todo está por todas partes, en las canciones, las conductas, nada. Uh, todo podía acceder a todo, efectivamente, ¿no? por ahí y sí me parece un, materialismo, pero que es un materialismo histórico, pero claro, si tú me dices que si no materialista... No, no, no, eh, Eu non digo nada. Eu, eu... E, eh, e despois, eh, Corteveso non fala de modernos, o sea, non, non, eu non lín obra, non sei se cita moitos eh, filósofos modernos. Fala de Hobbes, no desacordo, hai un momento en que fala dos distintos resímenes policiais, fala de arquipolítica, eh, parapolítica e metapolítica. Entón inclúe a Platón na arquipolítica, que sería esta política do Arge, eh, a parapolítica que intentou levar a cabo fundamentalmente Aristóteles na antigüedade e, e Hobbes na modernidade sería ese intento de integrar a soberanía popular como de darlle atribuirlle ao povo a capacidade de decidir, neste caso de decidir ceder a soberanía a, un, a, un, a unha autoridade que sirve como referente último a hora de organizar. Pero é un intento por manipular, facer ver que se está tendo en conta as persoas a hora de tomar as decisións cando en realidade o que se está facendo é un regate para a través do concepto de soberanía popular fundamentalmente negarlle a palabra a aqueles que supostamente ese regime está pensado para outorgarlla eh, eh, é aristocrático, oligárquico así, non? Quen? Eh, esa parapolítica Sí, sí, claro, por suposto eh, eh, un... eu preguntar que era metapolítica era outra das preguntas porque eso foi o único que li en Ranciel, el proyecto científico, que é o que me interesa por ciencias políticas. E eso non a teño nada claro. Despois, o, o, de, o, sea, o tema de... A, meta, a metapolítica Se me permites, así continuamos un pouco no frío Porque senón me perdo, porque antes, por exemplo, tive preguntas varias cousas E eh, eu respondín a unha, creo eh, A metapolítica lle atribúe a Marx directamente Ao marxismo Como No fondo, un pensamento que pretende crear as condicións de emancipación humana, pero en realidade está apelando a unha a unha orde que se segue neste caso dende uns determinados procesos históricos, como é a aparición do comunismo como un proceso necesario que xurde dende as propias contradicións inherentes ao capitalismo. Agora ben, obviamente hai moitas lecturas contemporáneas de Marx que negan esta versión do marxismo, que negan a necesidade dentro do marxismo para ir tal e como interpreta el sobre todo eu penso como reacción a Altiser basicamente a, a, a interpretación e recepción de Altiser de Marx non esa especie dialéctica eh? sería un produto da dialéctica a metapolítica pois entendida como un proceso que na cal se entablan unha serie de relacións que necesariamente son consecuencia unhas de outras e que se sigue un proceso dinámico de avance, de superación, sí, Metapolítica representaría un poquinho a dialéctica marxista. E ele está alén disso. Sí, el considera que evidentemente non hai ningún tipo de necesidade, non hai ningún tipo de progreso, non hai ningún tipo de encadeamento, sei que queremos falar de política. Todo eso forma parte da orde policial, da xestión das sociedades, da loita polo poder, da ascripción de intereses, da presuposición de que cada un ocupa unha determinada posición e polo tanto debe loitar por algo que o libere, que o emancipe, que lle permita recuperar a súa esencia. ¿Mm? entón, como bo posmasista, embarcase na, na estética. ¿no? O sea, é o que nos queda, a estética, porque Ibeton tamén fai o mesmo. Que eu vexo que hai un peixe así de autores que entraron puro marxismo e acaban dicindo, bueno, bueno, nos lanzamos a estética que é a mica salvación, a invención, non? Pois pues pode ser, quizás, sí. sí, seguramente é esa resposta... Pero... É unha movida, que a estética non é invención, a estética é o que chega sempre, está aí nesse sentido este, o sea, estética non un sentido que sea bonita, sino que que é algo que roza, ¿no? que roza con nós. Entonces, supoño que o que explicaba él de, de salir do marxismo é salir realmente de unha teleología, de un termo, de, un, de, de, de unha finalidade, e realmente que finalidades hai máis alá dos nosos corpos en relación con outros corpos. Un pouco eso supoño que será Pois o dicía un pouquiño, o dicía un pouquiño, creo que agora no no no vídeo que puxemos cando falaba da se posible aínda falar de clase, eh, eh, en realidad é un movimento dos anónimos que non se sabe moi ben que fan e que da igual que haxa un regime político que mellore as condicións de vida dos seres humanos no fondo non se trata deso de no fondo se trata de que cada un se, se de alguma maneira non sei, se dono porque aquí claro utilizamos conceptos que están cargados cunha historia moi particular e eh, cada un nos poden levar a un lugar determinado pero por eso intento ese intento polo menos eh, quizáis sexa estético no sentido porque él utiliza utiliza a realidade sensible como ese lugar onde eu podo dicir o que a mí me parece que é algo Simplemente, por lo tanto percibo, explico, comprendo, modifico ese orden do sensible. Entonces, por lo tanto, una una estesis. por lo tanto, estamos hablando de estética, no fondo. E ese salto con co cal nos podemos estar de acuerdo, o no. evidentemente no tenemos por qué por estar de acuerdo. Pero eh, por la contra sí pienso que en Ranciere ese elemento de estética un poco como creación. Sí, hay un poco de, de decir de castoriadisismo, pero que sí, que toma un poquinho eh, esa construción imaginaria da realidade, esa ficcionalización do real, e eh, eh, eso que sí que, que remite un pouquiño a esa idea de, de estética e creación. Eh, non creo que haxe unha contraposición entre razón e imaginación en Rancière. A, a razón podría ser pois todo ese intento por encauzar, oi, mira, topabas aquí esta serie de pautas, esta serie de regras, isto íbamos considerar racional, que comentabas antes dos tolos ou do, pois pues isto o consideramos irracional, isto forma parte do que organiza metodoloxía deductiva, compositiva, resolutiva, eh, mecanicista galileana, eh, isto consideramos así. E, eh, e outro E outro eh, será imaginación, será ficción, será... Eh, non sabemos moi ben o que, porque en realidade a racionalidade existente como un discriminación da de cousas... Exactamente, exactamente. É eh, la pelaria, porque por suposto que podemos utilizar a racionalidade, eu eh, eh, que sei, non sei se moi ben como explicar que é, un instrumento, unha ferramenta, ou que sexa, pero nun sentido non estrictamente cuadriculado, non? Pois, non temos por que definir a razón, nin tan sequera. Para que vamos a definir a razón? de hecho esa cuestión de la salida, o sea, que no, tendría por qué haber una contraposición de lo estético frente a otro tipo de, construcción teórica o de salida política, y lo explica fenomenalmente un debate que sigue sigue con una confusión terrible en, sus términos, pero del arte político y, la política y el arte y ¿no? O sea, y lo explica en ese vídeo que pusiste, lo explica de una forma súper sencilla no es una cuestión de tema, no es una cuestión al margen, toda, toda o sea, toda, no creación, pero eso, toda resignificación o significación dentro del régimen sensible eh, produce una realidad. por de ficción, creación, tal, un poco como Porque ves problemática a, referencia o a única referencia a arte para construcción política? Eh, eh, bueno, la estética y la política, que eso es en los 30, que Benjamin para de insistir sí, sí. Eh. la, sí, que la política en la politización estética. sí, uh. Sí, por eso también eh, pues, se puedo siempre me refiero a Benjamin se, se, Pero que como que, como que había que nos quedan de ir por las manifestaciones montando, ¿sabes? haciendo circo. No sé. No, pero si mira, Está bien un poco de circo para políticas, política, claro que sí. Hay son Hay unas críticas, yo no recuerdo muy bien, pero cuando fue en Barcelona todo el tema de 2004 que hicieron el Fórum de las Culturas, que era como una ciudad de la cultura, pero allí y de la multiculturalidad y todo este pues, coloniales y multiculturales. Y hubo un mogollón de manifestaciones, y, bueno, y protestas y tal, que utilizaban la estrategia que venía justo de todos los movimientos antiglobalización del 2001, de Génova y de tal, desarrollo este ese de el colorido, el carnaval, el festival, los estos y tal, ¿no? Y no, no, y, hay, es que ahora no, es una pena porque no me recuerdo como para dar alguna referencia o tal, pero hay toda una construcción crítica en torno, crítica y constructiva en torno a esa cuestión del disfraz, del carnaval, del de lo del simulacro, que venía un poco por esa resignificación artística. De, Para que luego vengan los de Intereconomía y digan, perro flautas. Eh, sí, es lo mismo. es, <laughs> es, otro de llamarle. Dan ganas de collar no sé, bueno, Y a noción de potencia, ahí como se. Porque palas de potencia varias veces. Sí, nunca aparece como tal ese concepto nunca aparece como tal ese concepto. Potencia, aparece irrupción, aparece inscripción, aparece interrupción, redistribución. quizá él, pues potencia otro termo que tengo una grandísima historia filosófica por detrás, quizáis no se quería meter en berenjenales que nos levasen a Spinoza y a, Aristóteles otra vez, eh, eh, pero sí, claro que hay hai unha insurgencia, hai, hai algo que xurde, hai, hai unha irrupción, un, unha potencia, unha enerxía, un fluxo, case podemos decir, do desexo, de, todos estes conceptos que, que, que moitos autores antes que citabas a deles tamén pois que tamén utilizan, e si, si, claro, hai un hai un pero eu penso que cando se quizáis non utiliza tamén é por esa reminiscencia ao concepto de poder Foucaultiano de, de, de, non se trata a política como esa loita polo pola facer ver os micropoderes que operan ou de, esas redes capilares que están aí inducíndonos el falaría da política debe deixar de lado toda esa, toda esa microcapilaridade do poder e quizáis digo, planteo, hipotetiza igual non teño ni idea digo, revés non utiliza potencia porque o vincula a ese concepto tan, tan, tan utilizado por otros autores que quizá seguramente él se vería obligado a aclarar. Pero se puede utilizar, penso que aclarativo e explicativo la posición de Rancière a este nivel. Eh, una pregunta, pero así Pero fácil, ay Dios. No, no sé se fácil, eh, pero... Porque xunta de cousas. cosas es democracia de bazar, que tiene un 6 non sei se a democracia de Bazar, creo que non sería a, a democracia representativa, creo que non, que a outra, pero non, non sei. Podemos sei se é postmoderna ou non é postmoderna. E dentro desa democracia de Bazar, a pregunta sería, e volvendo sobre todo o termo de estética, que estética porta un adolescente? A estética que porta un adolescente sería unha estética de Bazar, ou hai posibilidade de que non sexa pero claro, aí eu ata non sei, non me vai moi ben porque non me entendo de antes da democracia bueno, en resumen sería que estética porta esa adolescente do que fala Testi do que fala que fala Ranciel e do que hai magníficas mostras da fotógrafa esta que non me Musá que aparece no libro de de O espectadora emancipada Ese, esa adolescente está fora do ter o sea, está fora as condicións que o adolean que millón ten unha potencialidade a cal poda agromar o adolescente ve o que se lle, des, se lle, se lle desesa silenciar se lle desesa dicir ti ainda non estás preparado para falar ti aínda non estás preparado para decidir, ti tens que esperar a ter 18 anos eh, uns cantos fervores na cabeza para que poidas participar nesta grandísima eh, eh conxunción de saberes que é a política, porque a política é un asunto moi serio, é algo moi importante, é algo que non calquera eh, pode pode pode participar porque en fin, se necesita aquí todo un todo un conxunto de, de, de saberes que é necesario posuir para participar seriamente seriamente, nos asuntos la política. Entonces se llama a democracia adolescente en ese sentido. Democracia pueril, vacua, eh, superficial, pouco preparada, en realidade que non é capaz de captar as profundidades dos asuntos políticos. Entón, eh, eh chico, non te metas aquí co asunto cando ti non sabes demasiado, porque isto deixa aos maiores, que somos os que sabemos, somos os que decidimos, eh, vamos a tomar nosas decisións. Que ti queres o contrario, que lle vamos a facer? Ti non sabes o que queres. Nin tan sequera sabes o que queres. O desexo equivocado, o desexo eh, consumir, posuir, mandar mensaxes, andar co WhatsApp, eh, mirar páxinas porno. Por lo tanto, isto ti eres moi superficial e a política non che vai. Eso que lle dicen que lle dicen toda a resistencia policial que toma a forma e a figura do mestre case sempre. O sea, o ponte na crema. Que? Busca tú maestro ponte unha, unha crema facial a que non se vean as erosións das espiguillas. Efectivamente. Efectivamente. Eh, ese... eh, disparvadas, por lo menos que parece que no las dis. Ya a estética, claro. Bueno, No sé, no que muy Non moitas modelos con espinillas. Luego, no sé se Non que que parece que a estética só a teñen as eh, artistas, que no fondo volven ser ...con maestros. Non, claro, pois hai maestros y maestros. Maestros que no tienen discípulos, que son máis Eh, O tío, o tío, o tío fai ten un debate, hai unha entrevista de radio que o, o que lle entrevista insiste usted, Jacques Rancière, como intelectual francés, tal, que opina acerca? E o tío, que é o intelectual, que non son ningún intelectual, que o intelectual é outra figura do poder, que aquí se sitúa nunha posición determinada para decirlle aos outros o que ten que facer, pero usted como persoa que, que coñece de arte, que, que coñece a literatura, vostede que... Pois pues, co artista, nese sentido que ti utilizas, por suposto, claro que non. A estética non depende dun conxunto de artistas e aqueles que... Eh, están pois teñen as súas obras postas no museo e venden os seus cuadros a 5.000 euros non, é, pois, claro efectivamente non, non estamos falando non fala de estética ese nivel fala no sentido de, de percepción simplemente Te que algo así como eu tamén podo percibir e o que eu percibo tamén está aí tampouco hai que sexa a verdade que teña que ter unha corte de discípulos a lo Zaratustra para que se me escoite senón que que pasa, eu tamén teño aquí a miña percepción Llevo toda, toda a, tarde intentando evitar los termo pero me va a salir en algún momento. La se un cambio pasado, o sea, de a tolera. a movida esta del entonces a democracia de los impactes se puede decir con rapidez que es una democracia de bazar. Pero eu dixen azar. Eu, ah, dixen azar. Non, non, o de, o Bazar. Non, no, dixen o, o de Bazar o introducen eu e o de Rancier en, en varios momentos. En odio a democracia e seguramente en algún momento va máis. Eh, pero non eh, é simplemente o cuestionamento da, do, dun concepto que está implantado de democracia que, que é simplemente non é unha cuestión, é unha cuestión da, da preconcepción que nos venden, non? E que manexamos eh, inmediata de democracia, é eh, ou o consenso de eh, democracia é que conseguimos estar todos de acordo, argumentando, e ten unha especie de contrapolo que é ese, eh, esa noción de que a democracia é unha sociedade onde todos podemos escoller o que queiramos e onde todos podemos eh, estar ante o escaparate eh, realizarnos así, pois, eh, escollendo as, as opcións que máis nos gusten se, se mellor plantexamento. E o único que dille Rancière é que eh, ese concepto de democracia está que, que bascula entre estes dous polos un concepto totalmente eh, inservible e o concepto que nos venen do poder é que o que él eh, cuestiona. O sea, non, o de democracia bazar é simplemente é o cuestionamento do concepto vulgar e vendido de, de democracia, non, non ten máis, máis historia que esa. Sí, pero eu creo, creo lembrar que utiliza para pouco facer crítica da crítica de aqueles que consideran que non se lle pode facer demasiado caso aos seres humanos na actualidade porque simplemente son consumistas. O único que lles interesa é consumir, o único que lles interesa é comprar, o único que lles interesa é mercar, son superficiais, son puerís, son adolescentes, e, polo tanto, así non se pode conformar unha auténtica sociedade vendida ao espectáculo e ao consumo. Pero non me, non non ese lobby a democracia. E odia, que, claro, Que, Os que denuncian a democracia de Bazar neste caso serían os que odiarían a democracia. Non? Pelando a esa, esa, ese individuo consumista superficial. Que pasa que ao final claro, falamos eh, do, do complexo e eh, eh, eh, raro, heteroxenio que é o poder, non? Está o mestre, como, bueno, algo se mencionou, o mestre e o, e o de marketing, non? Du, dúas auténticas instancias de poder que se metésemos na mesma habitación pelexarían entre sí pero, pero os dos Pois pues, non sei, sí, sí. non sabemos o que farían. Pero os dos están facendo algo. Eh, Eh, para intentar aportar al respecto esto, igual hay una eh, referencia ahí que, está sobrevuando por detrás, que se falta de una democracia por bien de o, que diría siendo así, arriesgando aquí una función provisional, es pues como un polo absoluto non? dende o que se van a dictar as urxencias máis inmediatas e máis concretas. Iso do, do COVID, que por iso de unha maneira que influe directamente na realidade, que xa non está presente nunca. Non? Que, creo que iso, ao mellor, me dá unha imaxe do de, de, de, de, de, de, con respecto da Porque falaba esa de, de, de ideoloxía, o problema coa ideoloxía. Eh, eh, eu creo que aquí funciona a teoría, eh, sin que sirva de precedente, funciona a teoría de Zizek, ¿no? que, que eu creo, porque di que, bueno, eso de, de oponer ideoloxía a calquera outra cousa, a calquera suposta posición non ideolóxica, é absolutamente absurdo, porque é imposible sair da ideoloxía a cousa é ter unha posición ou outra non? É distinta, se opostas, se o que queiras pero, pero que non queda máis que, que simplemente o mellor tomar conciencia non? nese sentido de que, de que non hai senón distintas posicións ideolóxicas salvo que ti negues o concepto tanto negues a... Eh, o, o, o mesmo cando metemos aquí a, a figura ou o motivo do consumo situación que tamén aquí tamén sería algo interesante ao respecto de que por iso mesmo eh, nunca hai satisfacción pese ao que se supón que fai o consumo que crear unha, unha suposta satisfacción un suposto preenchemento non? Eh, o desexo queda totalmente inconcluso que queda varado aí nesa, nesa tentativa precisamente de, de satisfacción non? Pero vaya, pero lo que quería preguntar realmente era que ah, mm, esto da, Estado de derecho oligárquico, que me interesó mucho eh, mm, eh, me gustaría saber qué posicionamiento tiene eh, o Estado de derecho oligárquico con respecto a biopolítica. Porque sería interesante saber si, si precisamente con ese concepto estáse a oponer o estarse a distinguir del asunto de la biopolítica porque le interesa, interesaría me, saber si precisamente algo que, bueno, que está a partir su concepto de representación ¿no? Eh, concepto de representación como eso que es opuesto precisamente a la democracia como eso que precisamente lo que fai es impedir la participación directa a la peña ¿no? ese, si, si ese estado é ou non é eh, está ou non está na mesma liña que a biopolítica entendida pois, como se entende a biopolítica non? Decir, como control da, eh, pois daqui que non se pode expresar non? nestes termos entón, non, non, non sei se, se, se que opinas me... eh, a min dame a sensación de que Rancé ten unha noción de biopolítica maximalista entón, un poquillo como se non se puidese sair da biopolítica en tanto estado de disciplinamento que afecta a calquer tipo das disposicións que o ser humano pode concebir a través das cales pode interpretar a realidade. E a él parecelle que non opera exactamente esa noción de biopolítica sobre nós. E de, de alguna maneira o, o estado oligárquico sería unha eh, eh, un debilitamento da noción de biopolítica. Hai certo marxe, hai certa capacidade de actuación, se teñen adquirido certos dereitos seguramente pola propia necesidade de ceder ou de facer que a cidadanía teña percepción de que aínda pode operar individualmente, autonomamente en certos ámbitos. Entón, el fala de que efectivamente vivimos nun certo estado de dereito. Temos certas capacidades, temos certas posibilidades. Non todo está absolutamente regulamentado e pautado. E o que pasa é que o que se anula ao final é a capacidade de decisión porque todos eses dereitos digamos que son concesións algo que se deixou algo que se permitiu para manter aínda a esfera de poder máis relevante Pero esa concepción do biopoder como algo que se introduce no, no sentido de produción de subjetividade, non? É algo que, que, que te marca dende o inicio e que un por moito que, que ir a desfacerse, pois sempre está operando. Pois quizáis a, a Rancière parece parecelle demasiado maximalista, non? Demasiado demasiado eh, agresivo, demasiado sei como decirlo, invasivo. Quizáis ese sentido sexa máis optimista que outros autores recolle, perdoa non me dou conta, non, a verdade que non teño. Pero no sentido da tragedia nichana, eso que... No, no, na, no sentido de, de sí, sí. Sí, sí, sí. Pues eso, a, tra, a traxedia A A de nichana dende certa interpretación que tamén o considera como ese momento onde un é capaz de desfacerse das identidades da identidade asignada e non sei se achegarse a algo que opera nel, non sei se, se chamarlle hai algún autor que remite incluso que Freud extraiu a súa noción de inconsciente deste, deste algo pulsional que, que, que opera cando un é capaz de desfacerse desa moral de escravos que podemos determinar ou, de, ou dese linguaxes metafóricos que expresan unha determinada eh, representación da realidade sobre outros non, algo de, de nichanismo eu penso que tamén, tamén está aí latente nese sentido de se eu quero operar políticamente me teño que desfacer de ali de onde parto por eso eu falaba de o suxeito político como unha especie de acontecemento de si sí mesmo, unha especie de, de, de non sei moi ben onde vou acabar, de non sei moi ben que quero, non sei moi ben que vou facer. Nunca me puxen na situación de deixar de lado todos os meus procesos vitais que me levan a querer isto, a actuar así, a valorar así, a ter este criterio. É unha irrupción radical, é un que me va a pasar? uy sé sé si decir que son eu porque claro, hablar de estas cosas la identidad es siempre un poco perigoso pero un poco un poco por ahí no sé si se coincide en ese sentido con... voz de logos e tal, nunca hai xuna, sempre escollo por Porque A política non está sempre aí operando, Uh -huh. Non, é interesante, sí. ou egocéntrico ou porque digo polo do autodidactismo cando falas da autodidactismo también me mete a pensar por autodidactismo, si ese autodidactismo para un grupo, si sería o grupo de alumnos o alumnado ou eu vivo solo. Porque, e de todas maneiras, o autodidactismo é máis lento, é máis pesado, ás veces eh, inhibe, non sei, eh, desincentiva ou... Os perigos que ten o individualismo a, a proposta da nación. Eh, política é a creación dun espazo común onde se poida operar. Ten unha referencia a comunidade. Hai unha saída do individualismo, ou polo menos unha pretensión da saída do individualismo. Non sei se exitosa ou con demasiadas contradiccións inherentes, se posible. Pero sí que sí que hai unha referencia tal cal a, a necesidade de crear un espazo común de intervención onde se xiren as condicións do litixio. Eso está prácticamente unha cita, se non di eso, di algo moi parecido. E a emancipación intelectual eh, eh, que máis que nada é salvar esa distancia impositiva dun saber externo que opera sobre un e o cal un debe adecuarse toque entón, eh, un pouco da estrategia da autoaprendizaxe, pois iría, non sei se un pouco por recuperar, antes falaba de Castoriades, pero quizáis un pouco para aí, desa recuperar a capacidade eh, ficcional para recrear un espazo onde apareza unha visión que pretenda ser non sei se medianamente autónoma ou, peculiar ou diferencial e, e, e aprendizaxe reproduce un pouquiño ou ben a repetición deses esquemas ou ben a posibilidade de creación de outros entón esa inducción a que un retome a súa capacidade de aprendizaxe en realidade que se está manifestando é a necesidade de non ter que confiar necesariamente noutro de non ter que ceder necesariamente a visión externa que ao final acaba nun corpo de saber ao cal se un o aprende ou repite ou manexa ou se un o altera e o modifica o descoñece, porque hai un erro ¿Mm? logo intentar recuperar o valor desa distorsión dese cambio, desa alteración é custoso, é moito máis traballoso, é moito menos operativa a certos niveis, é moito menos eficiente, dende logo se pode obter un menor rendemento cuantitativo. Seguramente non sexa operativa para a produción de valor hoxe pero bueno, quizáis é lugar sí, sí, non sei se pode falar de utopía pode ser que ou polo menos trátase de reducir un pouquiño esa cesión das capacidades de aprendizaxe e retomar un pouco unha certa autonomía e alertar de como nos sistemas pedagóxicos tradicionais continuamente estamos reproducindo ese mecanismo as autoridades, a soberanía, estes exterioridade xa pautación, plans de estudos, cursos, valoracións, notas, eh, falo convosco e, e solvento máis tema en unha hora que uso na casa, non? <laughs> Digo... Pois, pois, pois, aí está, claro. Que me parece a autoaprendizaxe, sobre todo se se fai, non? Sí, pero outra cousa é que... Entonces, Outra cousa é que ti digas Oi, pues, Diego ten totalmente razón Que acabo de escoitar isto é tal cual Pois nada, eu asumo o que di Diego Porque é doutor en filosofía É un tío que xa me demostrou outro día Que sabe un montón Que e, eu asumo ese discurso ese discurso Entón, hai, hai, hai, un, hai unha anulación, hai un, un embrutecemento. Moitas veces o profesor se pone esa posición. Outra cousa é que ti extraigas información moi interesante do que di Diego, do que digo eu, do que di ela, do que, di, do que dicimos, claro, pero ti estás no fondo se producirá un aprendizaxe se ti eh, eh, se ti chegado un momento consideras que eh, a estética é isto, a política é isto outra, a democracia é isto outro. Pero e que, no, que a yo algo si que le veo, que decir algo un pouco así como por pinzas, o no por pinzas, pero como para resbalar, porque a lo mejor no lo conoces, lo lees y dices, ala, me voy a tirar a autoaprender y a, y a producir estéticamente y a resignificar y tal. Que es lo que decíamos antes y que tú apuntabas lo de la perspectiva histórica, que es verdad que, falta un poco. O sea, es decir, es como no depende, porque tú tengas la voluntad de aprender y de decidir que el profesor no es el que te impone la, visión del mundo, que sí que ya es una condición de posibilidad y que está muy bien, pues no sabemos qué puedes hacer más allá de salir de clase y decir, pues... Es que, pero problema es do profesor, no do alumno. Eh, o que se ponga una posición de poder é e o profesor. La voluntad, por ejemplo, de decir yo ahora estoy impartiendo aquí un aula y no tengo un saber, yo no creo en la esencia ni en el sujeto ni nada. Estás encima de una tarima, estás detrás del ordenador, estás delante de una pantalla. Estamos la universidad. Bueno, a eso me refiero. Pues entonces hay un montón de cosas que no dependiendo de tu voluntad operan igualmente, aun decidiendo nosotros que vamos a pasarlas por alto. Entonces, algo que sí, volviendo a lo que decía del terreno práctico, de cuando uno intenta crear resistencias o, generar otros regímenes, muchas veces se cree que con la voluntad de hacerlo y se pone a hacerlo, un poco como que se da un, un tremendo, ¿no? Porque falta, o sea, el tener que asumir el trabajo de crear condiciones de posibilidad para que esas condiciones se den. Entonces, tenemos que asumir un espectro de trabajo que muchas veces, pues no sé si individualmente llega o... Me acordaba ahora hace dos o tres días, eh, es una referencia muy pobre y muy cutre, pero salió en el país, eh, un, artículo además de un autor que no me gusta nada, que es Bauman, pero decía, venía a hablar del ego, creo, creo recordar que era el señor venía a hablar del tema del capitalismo, del ego y todo el rollo, y decía una cosa súper interesante que era como que el individuo, en todo el trabajo, eh, que iba por ahí un poco lo de la democracia de Bazar, me recuerda un poco a eso, ¿no? El tema de que como tú puedes elegir lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, depende de ti que lo hagas, venga y emprende, ¿sabes? Si ser emprendedor y tal, que es que también lo hablamos en alguna sesión el otro día, pues que al final el individuo en todo ese trabajo de creación de condiciones de posibilidad de creación de empleo, de propuestas, véase en el trabajo o en arte, acaba siendo el cubo de basura de todo el trabajo mal hecho de lo institucional y lo público. O sea, como aquí tienes que asumir toda la carencia de, de, creación de condiciones de posibilidad comunes, políticas y públicas para generar entonces tan alegremente en plan, o sea, sí, claro que está, está muy bien crear ese espacio de distorsión pero que los que alguna vez lo hemos probado, que seremos muchos, nos habremos dado cuenta de que solo con, solo con generar la distorsión ya no llega. O sea, hay que generar un espacio que cree la posibilidad de que esa distorsión vea lo que yo me refería antes. eso seguramente él diría, eso es política. Eso, eh, eh, es, eh, aloita por la política, seguramente sí. No sé si podemos dar por finalizado. mesmas paletómago, bueno, nese estudo estadístico alemán. Ahora non recordo o título, pero recordo que vieron falar de, de, eh, de Entón, a, a ver, eh, eu pregunto que se en realidade estes dos señores non está dicindo un pouco mesmo, non? Eh, se o que fai así é facer unha crítica eh, bueno, pues, radical do que, do que son as teorías pedagógicas tradicionais, pero que, pero que dicías, en realidad eso no se complementa o no se apoyado de manera en los estudios de Bourdieu sobre la escuela? No non muy bien. moi eh, ben que la diferencia está no punto de partida para Bourdieu la educación consiste en reducir las diferencias, minimizar las diferencias que existen entre los seres humanos para mosar a posibilidade de que o estudante se desaliene. Reducir as diferenzas. Hai unha desigualdade de partida que debemos reducir. E Rancière insiste moito en que hai que partir de igualdade. Cando un pretende reducir a diferenza, o único que está facendo é levar polo rego a un determinado aluno para que aprenda unha serie de destrezas que supostamente lle van a permitir adquirir autonomía. Rancière pretende partir de da autonomía en sí, da capacidad en sí, da posibilidad en sí, da potencia, se queremos, la fuerza que ten cada uno para derribar, derruir, construir aquello que está feito, aquello que está pensado de antemano, participar en definitiva todo sensible. Logo, Eso, él insiste bastante nesta diferenciación. Cando se fala de reducir as desigualdades, xa hai unha distancia. E eh, esa é a distancia que se debe de negar se que non se quere caer na pedagogía do embrutecemento. Agora ben, eu non me atrevo a decidirme por ningún dos dous. <laughs> non sei, non sei Pero ele critica moitísimo. Seguramente Diego nos poida nos poida beber se a visión de Ranciere é acertada ou non, Ten pero cinco páxinas aí dedicadas á produción de, de Borges, sí. E, eh, bueno, a crítica é eso. E, bueno, a, a mí tamén me parecería que igual tampouco hai eh, necesariamente tanta distancia, igual que o tema do biopolítico. O que pasa é que tamén a igualdade como un postulado presuposto é iso, e eh, tamén hai que presupoñela. Hai que presupoñela, efectivamente. E hai que, claro, contra, contra a realidade mesmo Pois pues, habería o que discutir, claro, sí, non sei. A capacidade de ser formatividade, esa posición. Sí, bueno, claro, eso, eh, como o dices, xentes así de unha maneira moi, moi bonita, así, e eh, a ver, e a ver como se aplica, a ver que, que sai daqui. claro. Eh. sí, sí, literalmente, presupomos a igualdade logo sabemos que facemos con iso. Eh, esa inserción do quen sexa, non importa quen, E a ver, que, que, que se pode facer aí? E, eh, e eh, non sei se en Bordier o, eh, eh, eh, eh, se parte de aí Eh, logo en realidade claro, el de Barranxera chacalle que, que no fondo el se considere o reformista que é capaz de crear un sistema educativo que permita a emancipación do alumnado non, deixa de posicionarse dese intelectual que Rancié con éxito ou non pretende fuxir porque ele pretende fuxir de, de, de, de que de que se sigan ou de que alguén o poida considerar un referente eh, máis ou menos de interese. Claro, ao final é moi difícil saírse desa situación. É difícil, claro. O tío nesta entrevista dos que vos vos decía, pero usted, profesor universitario, usted catedrático de non sei que, usted que foi ás conferencias, que se presenta tal, usted ten unha posición de intelectual. Pero o tío estaría guai escoitar, pero o tío non o acepta ni, ni, ni para atrás era El, el diré, eu son un tío que se interesa por esta serie de cousas, eu estudie, pois me paro a mirar os cadros, me paro a mirar a ler os libros, me paro a analizar un pouco o papel de Madame Bovary e, e tal, me paro a reflexionar sobre os movimentos máis ou menos democráticos que hai por aquí, e escribo unha serie de textos que, pois, bueno, falan un poquinho desto e nos amosa unha certa perspectiva. Se eu estou aquí falando con vostede porque vostede me chamou, eu son un tío moi educado, estou aquí falando. Quer <laughs> dizer que el mismo no eh, no se crea intelectual, non sei, hai que hai que esa mucha paciencia. Aí habría aquí un mellor, porque aquí todo ten así moito, non? Quer dizer, parece moi mesiánico. Pues, eh, eso es lo que quiere el Fusir. Quizá eso fracase estrepitosamente. Él quiere, quiere el Fusir de ser. La voz y su propia posición ha hecho que le inviten a eso. No es un tipo de la calle de anónimo que, que llama a la radio. ¿no? eso forma parte del oficio. Hombre, lo peor é o intelectual que no non se cuestiona su propio estatuto, que no... Que sí, pero que, que la cuestión de base de non querer intelectual

Pero también hay, un juego, ahí complicado porque, por ejemplo, decir, hay quienes, siendo conscientes que ocupan el papel de intelectual, producen conocimiento que cuestiona lo intelectual, ah, Ramsey o no sabiendo que son intelectuales y, cuestionando el papel del tal cual. Luego hay pues, por ejemplo, o Lanchot, la literatura, pues un tipo que, habla que la literatura y que no que se mantiene al margen de todo, de todo, de todo, de la, en la medida de lo posible, pero con un gran ejercicio. Y para mí lo de que era un poco lo que decía, esto es un poco un doble, o o sea, ocupo el papel de intelectual, digo que renuncio a eso, pero estoy en el lugar del intelectual emitiendo ¿no? Y no, no, es, no es que mi, mi obra cuestione el, papel del intelectual y yo asumo que existen determinadas relaciones de poder, no. Está, es un poco más complicado, me parece. ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos que debería? No, no, lo que debería no... No, al revés. ¿Cómo se Pero papel ¿eh? No, no, no, no, para mí uno cuando se sienta, es decir, para mí uno cuando da clase, y se sienta en una tarima, asume un papel, tú puedes, sí, sí, o sea, tú puedes estar dando la clase, y, eh, puedes, eh, manejar el dispositivo dentro de unos márgenes. el aula es un dispositivo, pues o lo asumes y no hay ningún problema, es decir, tal, o si tú dices que no estás ahí, no me estés diciendo que es que es un problema que se genera en muchos ámbitos pedagógicos. No me digas que no estás en la tarima, cuando estás en la tarima y te estoy viendo en la tarima y tu posición es ahí, la mía es aquí baja y dime, yo no estoy en la, tarima porque no quiero asumir esta posición. Estoy explicando una cosa y esto es de todo Entonces, ese plano de igualdad no solo se presupone, sino que, era lo que, es, que es lo que venimos diciendo. Hay que generar ciertas realidades, que si no se crea una esquizofrenia potente. Bueno, eso estaría muy bien, que se hiciera esa esquizofrenia, pero que un esté en un lugar, en un momento, no quiere decir que mantenga preeminencia para siempre, eh, que dentro de 10 minutos non este estío, non este elo, non este elo aquí e, o intelectual é un pouco como esa figura de quen é detentador do intelecto do que se pon nunha posición de xerarquía e per, é capaz de ilustrar ao resto ao respecto dun determinada área de saber non? se marca esa diferencia entre eu posú un principio de autoridade un, un sabio, un experto que, que sabe o que di o que hai que escoitar aquel que non sabe o debe de escoitar Entón, a única maneira que el pode renunciar a esa posición é ben soltando o seu discurso e dicindo que pois que seguramente se estivese outro falaría da, de outra cousa e diría outras cousas e construiría unha determinada imaxe da realidade diferente. Non se pode escapar máis dali. Seguramente, claro, o tío pois come, profesor, é eh, catedrático, gaña un salario, está pois que seguramente correxirá exames e porá un 7 e outro un 4, pois seguramente. Pero é, é un pouco, efectivamente, non sei se se pode escapar ou non. Hai un pouco que é un papel de ficción, por moito que digas unha ficción que ele encarna ese papel en un momento dado, ao, ao final, de tanto repetilo, ustedes pensan súa voz. Sí, pero a forza de repetir ese rol, de darle conferencias, de ir a tal, de estar na universidade, pues de encarnar esas institucións, ese papel ao final está responder dentro de seu registro, de seu abano, non? No, e, e esas funcións fan que se atribúan un determinado... Yo eh, es responsable de que le pusieran a Que se volvería a ser una, una marca do mar, de poder o sea, de ideoloxía. Y, bueno, a mí isto da emancipación intelectual me levou a tener me levou, me debo aos deliris, o último delirio que fala de Deleuze é o delirio imperceptible. Entón, supoño que algo regulativo en este señor, Rancière, hai destos delirios imperceptibles, e se lle vai dicir que Rancière o que trata é de vir un sin, sen parte. Non? Entón, se é realmente un sen parte, é algo máis que un intelectual, sendo tamén un intelectual, pero o intelectual, a lo hai que entenderlo fora do marco do tempo a la Marco de Ser García, del profesor, del hijo de puta, que está constantemente impediendo de deberes de todos nós de, e para que vivamos cualquier cosa. De Debir un calquera, el, el utilizaría calquera, non importa aquí, me utiliza muchísimas veces. Vir unha mosca. Claro, pero es que entonces él está presuponiendo que si Yo, Aña González, aquí salgo y escribo y edito un libro sobre el pensamiento contemporáneo y el señor de sale de su casa y edita un libro sobre el pensamiento contemporáneo, ambos te los puedes encontrar en la central en Barcelona, en la librería. No, mm, no, no, no, no tiene nada que ver. Quiero decir, es que estamos presuponiendo ciertas condiciones de igualdad, es que es lo de antes. que claro, las de, igualdad non se dan porque o sistema non as permite. Bueno, a eso sí, entonces, pero eso non se pode obviar, ¿no? No, pero creo que eso non no, obvia. De feito, está constantemente falando da policía, ¿no? Que a que que de alguma maneira impide sí, sí. que, debate, de, que todo es de, de, de, de sí. imperceptible, es decir, que, que podamos ser atravesados por todo tipo de falas. Pero, Sí, no, sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Lo que de verdad, insisto, que a mí me produce un problema, igual es un observamiento mío, es que para mí da, por supuesto, esa, esa toma de... Eh, o sea, que lo, deja todo un acto de voluntad, de voluntad de aprendizaje, de voluntad de toma de la palabra. que describe todos los operativos que la reprimen, por supuesto, los describe, pero eso no le produce ningún problema para que aquello que él considera emancipador se dé. Entonces a mí me produce un... me cuando en la realidad esos, esos comportamientos de lo policial restringen, o, no sé reprimen que esos, esas tomas de palabras sean efectivas. Entonces tú estás explicándome, un, o sea, me estás describiendo muy bien un entorno y el otro, pero en el momento en que entran en relación, pues no sé, supongo que... que habría que operar sobre esa en la realidad. ¿En qué realidades? ¿En, en qué... realidad eh, en qué ¿Eh? Pero, bueno, no hay una. Pero bueno, nos creamos un espacio de realidad en un momento en que interaccionamos entre nos, o algo que quizá es, podamos, podemos modificar ese estatuto lo que se presupuña que onde teníamos que operar. Este, en este marxe, supuestamente teníamos que entablar esta serie de relaciones, no podemos modificarlas. Estamos operando sobre la realidad. Por qué no se puede elevar ese, ese, ese tipo de relacións que modifican o esperable, a túa posición, a súa posición, e construir un novo espazo. Precisamente, quizáis é deso do que se trata, de... Senón non nos queda, non nos queda non nos queda nada. A ver, bueno, a mes tamén a distancia non é tan grande, porque tampouco é só turismo tamén é unha cuestión descriptiva, quero dicir, de, de constatar que eso sucedeu, perfecto. Obreiro, dixe Chastiro, Obreiro que de Milosoft, que para los, los, claro, los socios. Se eso sucede la intervención desde un intelectual, pero claro, un intelectual no dice de ser un senpar. A ver, un intelectual en el sentido de lo que podemos pensar nosotros lo que podemos pensar que pensa a García. O sea, un intelectual es un senpar. Un intelectual es un modelo. Un proletario, en bueno, esas palabras están Un adopta unha posición determinada nun momento concreto, nun lugar concreto e pode ser conceptualizado do xeito que sexa. Un obreiro, nese sentido, no exemplo que, que falábamos antes, convírtese nun intelecto activo que describe un suceso, un proceso, unha realidade que el percibe. E a deixe aí, deixa esa marca. Deixe esa, esa, esa aparición do que nunca lle era pensado para él. No, no, no. es un dilema real. Es un dilema, un real. O sea, este, en ese campo estamos trabajando. entonces se un momento dado los dispositivos y tal, y o las Sí, lo aprovechas, pero ahí está esa respuesta un poco, es un poco larga, pero es un poco la respuesta de Benjamin, de el autor como productor. Estamos hablando hay una exposición sobre arte, sobre la crisis, hecha con gente que no le preocupa la crisis, pero que es elegida entre 20 30 artistas para decir, vamos a hacer una exposición sobre la crisis, resulta que se hace un espacio que va a generar un nuevo régimen de, lo sensible y vamos a citar a la y resulta que este espacio es propiedad de, lo, de, de, los padres, de quien hace la iniciativa, es decir, todo viene por una política de la afiliación, por un tal cual, pero y entonces te dicen, y ahora me vas a escribir el texto para la exposición, por favor, quita la garantía y tal, ¿no? entonces tú te ves en la cuestión de decir, bueno, es un cargo, yo o un espacio, aquí se puede, entonces vas y, por ejemplo, ¿no? Y dices, pues esa cuestión que planteaba Benjamin de decir, si tú vas a utilizar, bueno, la realidad era si tú vas a utilizar un medio de producción en el que además vas a establecer una serie de contenidos que pretenden ser revolucionarios, tú como intelectual siempre vas a ser fuera de un sin parte, en el sentido, respuesta perdón, un sin parte respecto a las luchas sociales que pretendes defender, porque eres intelectual, no eres, estás ahí en, esos ¿no? entonces se trata de transformar ese aparato en la medida de lo posible. Si tú dices, ah, pues escribo, ¿qué es lo que a mí me, a lo mejor me falta o simple es por el acercamiento mío? ¿eh? No, no simplemente dices, ah, voy a escribir un texto que diga que esto o sea, que yo no soy eh, intelectual y que me pongo del lado de los revolucionarios. No, ese texto tiene que llevar inscrita lo que dice Rancière, ¿no? Una nueva, un nuevo régimen de lo, sencillo. sensible. No vale con que diga que no está ahí, tiene que no estar. A eso me refería yo con lo de la tarima y tal, en el sentido de que es, con el ejemplo del lenguaje no vale muy bien. O sea, no es lo mismo que un texto diga yo no ejerzo el poder con una estructura predicativa y dentro de un marco tal que el propio texto lleva, inscrito esa dejación de poder. Y por eso hacía yo la referencia un poco a la ya es más la literatura, el ficción, pero ahí sí que hay ejercicios de disolución, de, dejación, del ejercicio del poder. Un poco. Sardiña, cabeza do Grupo Obreiro, non hai unha novela en Galicia que a Esmorga, e resulta que a Esmorga era escribir un obreiro branco modo. De verdad? Sí. Que ben. Está pensando que, que da morte do autor vais a falar aquí en algún, en algún momento, non? un simparo, un punto simparo. Claro, la compra también era un simparo. Pero se la escribió, se la puedes contar. No, eh, no, no, no, no. quello, non lo credo. No, pero però la cámara morta era un simpatico. Pese o, o, o, o, o, o, o, efectivamente, pero aí estaba o de simpática tamén en algún modelo individual, non? Claro, a banca morta tamén era un gustavo por existente. Entón, bueno, historia mirada mirado outro e también la historia de que nosotros sou tan tempo, pero le digo que es expresa, entonces lo estoy diciendo yo y no sé cuantísimos, Y entonces vamos a salva da nicha, para la qué viene de la mirada, todo. Simplemente, si es o sea, o tú, pues, si tú no te instalas ahí, Bueno, yo, es que yo creo de verdad en la creación de realidad de los infraestructuras, de, lo, de la historia, la operatividad de las estructuras, al margen de que tú seas o sea, no creo en esa capacidad, le entiendo lo que dices y, lo, respeto, pero me resulta imposible creer en esa capacidad individual de decir, que me, o sea, yo digo que no soy eso. Piénsate dónde estás y cómo lo estás haciendo. Bueno, yo, creo que cuando, yo creo que cuando denuncias en un espacio público te lo

coa esta compañeira, bueno, aparte de do profesional, non? pero o tema de, voluntarismo, y aparte creo que se preguntar a ti el voluntarismo político hai tempo, en tema. eh, que entón para Mansier é un, é un acto de vontade participar na política, o sea, intentar facer esa autopolítica, É acto de vontade e aprendizaxe, literalmente utiliza esa palabra. A vontade e a atención ah, son moito máis representativos da acción participativa en na inscripción no real que a inteligencia. Ou a capacidade que fai alguén alguén que pode e alguén que deixa de poder. Sí, hai, hai, hai unha vontade. Aí entra en contradicción, porque para, por exemplo, para futbol e compañía, si te encontras unha situación, o sea, ti que a moscas te encontras nunha malla, eh, xogas, sabes, falan de, de microfísica, non? E te contas un pouco coa situación dada. Aí é moito máis acción, non? Que está pola, pola unha da vontade. De dicir, eu me meto na política ou intento facer unha política eh, partindo de, de mí mesmo. Entón, claro, aí... Aí xa ben ves, aí para mí volve a caer no, no exceso de egocentrismo ou algo así. Non, pero bueno, me... quero esconder o suxeito e a me parece que acaba volvendo para ese suxeito. Pero como se, o sea, é sair do espacio de representación entre todos os sentidos. O gobierno non inteligencia cortando a bomba Se sai... Sale de él, non? Entón. Hai un desexo do político, hai unha hai unha desexo de mudar un certo estado de causas hai un desexo de modificar un certo estatus da realidade hai unha inscripción do que os en parte que quere participar sen dúbida, hai unha acción situada plantexada como a priori pero dende logo sí que hai un hai un hai un querer formar parte de hai, hai, hai unhas ganas de facer ver o que estaba agochado sí, sí, podemos falar Si queremos falar o termo utilizar o termo voluntarismo podemoslo utilizar No sé. que eh, eh, eh, eh, falar en fin, muchísimas gracias El eh, próximo miércoles. próximo miércoles continuará este poro estará Fran falando da, me lembro exactamente das institucións penitenciarias. Oxalá que nos vexamos.